prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, presne tak. Počúvate v tejto chvíli krátko po 20. hodine 30. minúte Eh, pokiaľ nás teda počúvate v stredu 30.11., eh, tak počúvate v tejto chvíli reláciu v prvej línii s Borisom Koroním. Dovolte mi, vážení poslucháči, na úvod zo pár nelichotivých faktov alebo údajov. Budú sa týkať našej slovenskej armády, alebo teda ozbrojených síl. Od roku 1993 boli systematicky znižované počty príslušníkov armády Slovenskej republiky, neskôr ozbrojených síl Slovenskej republiky až na terajších približne 14 tisíc vojakov. Bojaschopná časť armády, to znamená tí, ktorí nasadzujú priamo svoj život pri plnení bojových úloh pri obrane občanov a vlasti, predstavujú menej ako 3000 príslušníkov, čo nepostačuje napríklad ani na ochranu jednej tretiny našej vlastnej štátnej hranice. Od roku 1993 nebolo vykonané cvičenie záloh. Nebolo vykonané cvičenie vojakov na tému obrana hraníc pred vonkajším nepriateľom, nebola nastavená koncepcia armády na ochranu hraníc a s tým spojená stratégia rozvoja armády. Vojakom chýba moderná výzbroj, bojová a ťažká technika. Tá, ktorú momentálne majú, tá je v mnohých prípadoch podobe životnosti. Výstroj vojakov je takisto nedostačujúca zastaralá. Viac než 23 rokov nebolo vykonané národné cvičenie civilnej ochrany pred následkami väčších živelných pohrôm. Aj v tomto prípade chyba, chýba ťažká technika a samozrejme príslušný výcvik. Ministerstvo obrany s požehnaním vlády a časti opozičných politikov na miesto výcviku vojska, cvičenia záloh a rozvoja vojenskej spôsobilosti u občanov e, mrhá drahocenými finančnými prostriedkami na nákup nepotrebnej a drahej techniky týmito nákupmi nezlepšuje bezpečnosť štátu a obrany jej občanov, ale naopak znižuje ju, pretože presúva finančné zdroje štátu do oblasti, ktorá je pre obranu štátu v tejto dobe absolútne nepotrebná. Väčšinu nákupov robí bez obstarávania, čo je horšie, bez odborného posúdenia viacerých alternatív. Väčšina nákupov nezodpovedá schválenej koncepcii obrany štátu, ktorá je prvoradou úlohou ministerstva obrany a je nadradená všetkým zahraničným spoluprácam, paktom a alianciám. S takýmito konkrétnymi údajmi e, popisujúcimi aktuálny nelichotivý stav v našej armáde prišiel nie tak dávno je predseda asociácie slovenských vojakov Jozef Žárnovič, a inak častý host viacerých našich relácií ktorý v podstate len povedal nahlas to, čo sa nahlas doteraz nehovorilo, alebo čo sa tu len tak akoby šepkalo. Tak to pomenoval nahlas súčasný stav našich ozbrojených síl. No a prečo vlastne táto kritika na armádu alebo na ozbrojené síly v úvode dnešnej relácie? No už práve preto, lebo v tejto chvíli, neviem či všetci viete, ale asi skôr nejako áno, v tejto chvíli počúvate totižto pilotný diel relácie, ktorej sa Eh, budú pravidelne rozoberať najrôznejšie informácie súvisiace s armádou, súvisiace s vojenstvom, s obranou, s vojenskou technikou, ale aj rôznymi aktuálnymi trendami v obranej politike, či už teda doma alebo v zahraničí. A viem, že ďalej, ďalšie množstvo, množstvo iných tém, ktoré súvisia práve s touto oblasťou. Ako iste viete, a ako je to zrejme už aj z tých mojich slov, naozaj to eh, v tejto oblasti nevyzerá veľmi rúžovo z tých dôvodov, ktoré pomenoval pán Žarnovičan. Navyše k tomu všetkému, keď si zoberiete stav, v akom sa naša armáda, naše ozbrojené sily nachádzajú, navyše keď si k tomu ešte uvedomíte, v akom svete momentálne žijeme, aké hrozby sú pre nás dnes aktuálne a do akej miery im dokážeme čeliť. Toto sú všetko práve v týchto časoch veľmi dôležité veci, dôležité otázky. No a to je vlastne aj ten dôvod, prečo sme si povedali, že naše vysielanie na vlnách rádia Slobodný vysielač obohatíme od budúceho mesiaca o novú tzv. military reláciu, ktorá by mala prinášať, alebo má aspoň tú ambíciu prinášať odpovede aj na tie otázky, ktoré som tu teraz spomínal. Ja som veľmi rád, vážení poslucháči, že v tejto chvíli vám môžem predstaviť človeka, ktorý e, sa pomaly u nás v rádiu posúva z polohy hostia do polohy moderátora. Možno tomu ešte nebude tak dnes, ale e, skôr už teda od toho budúceho mesiaca začne túto funkciu vykonávať. A táto nová relácia, ktorú vám teraz predstavujem, e, alebo teda dnes predstavíme, bude takým vlastne akoby jeho prvým mediálnym dieťaťom ktoré bude <laughs> patriť jemu. Tým pánom je, verím, že vám vážení poslucháči, veľmi dobre známy bezpečnostný analytik z Českej republiky, ktorý už viackrát e, v Slobodnom vysielači vystupoval. A je to pán Martin Koller. Príjemný dobrý večer vám prajem, pán Koller. Dobrý večer všem. Ďakujeme veľmi pekne. Dobrý večer samozrejme aj e, vám, vážení poslucháči. Skôr ako sa teda s pánom Kolerom pustíme do tej našej dnešnej témy, do debaty okolo vojenstva, armády, obrany a všetkého možného, Dovolte mi ešte povedať také tie základné technické údaje na začiatku relácie. Samozrejme platí to, čo vždy. Ide o kontaktnú reláciu, to znamená, že sa do jej priebehu môžete vašimi otázkami zapájať aj vy. Ideálne bude, keď nám už vlastne v tejto chvíli budete písať maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk Môžete takisto telefonovať, keďže máme pána Kolera na Skype, to znamená, že telefonická linka je voľná Eh, číslo 048 381 0101, to je linka, na ktorú sa môžete dovolať a pána Kolera niečo opýtať, alebo teda vyjadriť možno nejaký názor k tomu, o čom budeme dnes sa rozprávať. No a samozrejme tá tretia možnosť je, že nám napíšete priamo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na tú zelenú ikonku, že otázka do štúdia. Tak to je, pokiaľ ide o technické informácie a ja teraz ešte chvíľku budem rozprávať. Chcem povedať, že na začiatok tejto relácie musím povedať, že ja som naozaj veľmi úprimne rád, že sa nám po takých tých našich prvých úvodných spoločných reláciách podarilo dospieť s pánom Kolerom k dohode, že by teda pod tými našimi krídlami Rádia Slobodný vysielač mohol nájsť stabilné útočisko. Teda inými slovami, E, že pán Koler už u nás nebude pôsobiť len ako host, ale že si teda bude riadiť a spravovať aj svoju vlastnú reláciu, ktorú, ako som už v tom úvode naznačil, bude teda predovšetkým zameriavať na rôzne military témy. No a prečo práve tie military témy? No už to som už takisto spomínal, že jednak preto, lebo táto oblasť naberá na aktuálnosti. Ešte donedávna sme si mysleli, že mier je niečo samozrejme, nemenné, No len odtedy sa nám rozhorel, pozrite, túto len pár kilometrov na východ, e, na Ukrajine vojnový konflikt. To nedávno do Európy začali prúdiť 100 tisíce migrantov z inej kultúry. No a neustále zhoršovanie americko-ruských vzťahov, to je tiež ďalšia záležitosť, ktorá prinútila ľudí opätovne sa zamýšľať nad hrozbou, možno až konca vypuknutia veľkej globálnej vojny. Zkrátka a dobré, vyzerá to tak, ako by sa nám ten svet stával trošku nebezpečnejším. No a to je vlastne ten, ten prvý dôvod, prečo takáto relácia, prečo sa baviť o, o týchto dôležitých témach, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. A ten druhý dôvod spočíva aj v samotnej osobe pána Kolera. Je to totiž človek, ktorému je všetko, čo sa dotýka armády, veľmi blízke, pretože v bezpečnostných štruktúrach prežil značnú časť svojho profesionálneho života. My sme sa o tom bavili už v tých našich úvodných prvých reláciách, ktoré sme spolu na vlnách a Slobodný vysielač e, robili, takže ja dnes ho nebudem nejak bližšie Eh, predstavovať. Môžete si to vypočuť, kde on teda sám tieto veci vysvetľuje zo svojej histórie. Pre potreby dnešnej relácie ktorá je teda pilotná. Stačí, keď eh, poviem, že je to podplukovník v zálohe. Keď sa pozriete do jeho životopisu, tak je zrejme, že si prešiel viacerými zamestnaniami a funkciami. Popri armádnych funkciách pracoval aj ako analytický pracovník a takisto aj v rámci licenčnej správy Ministerstva priemyslu a obchodu a zároveň aj na Ministerstve zahraničných vecí v Iraku a v Kuwaite. Neskôr sa stal vojenským analytikom, ktorý sa zaoberá predovšetkým oblasťou vojenských technológií, zaujíma sa o vojenskú históriu, rieši bezpečnostnú politiku, publikoval stovky článkov v najrôznejších časopisoch, na portáloch, môžete ho často čítať hlavne v českých parlamentních listech, ale aj samozrejme inde. Je autorom niekoľkých odborných publikácií a napokon aj spoluautorom knihy od Veľké Moravy k NATO. Zhrnuté, počiarknuté, vážení poslucháči, máme tu odborníka v oblastiach, ktoré budú nosnými témami práve novovznikajúcej relácie. Ja si veľmi vážim, že spoza mikrofónu sa vám, vážení poslucháči, bude prihovárať človek s vedomosťami a hlavne skúsenosťami. Takže toto berte, pán Kole, rodomňa mňa ako také priateľské prijatie do spoločnosti ľudí, ktorí tvoria vysielanie rádia Slobodný vysielač. Vydajte teda ešte raz v našich radoch, alebo teda <laughs> medzi našimi rádmi. Eh, musím konstatovat, že jsem hluboce poctěna. Všem vám děkuji. Tak, ten dnešný pilot, relac... Eh, pilot ta dnešná pilotná část, někdy se mu hovorí aj pilot, ale volajme ho pilotnou časťou, dnešný pilotný diel alebo pilotná časť by mala okrem iného poslucháčom aj bližšie... A ah, zase mi tu už niečo telefonuje, zvoní. Počkajte ešte chvíli, chvíľku s tými telefonátmi. Ten dnešný pilotný diel by mal okrem iného predstaviť eh, práve vami pripravovanú novú reláciu. My sa k tomu samozrejme dostaneme, ale na úvod mám ešte pre vás skôr možno také všeobecné bezpečnostné otázky, ak teda dovolíte. Jdeme na to. A, ale predtým ešte, počujete, že už máme už názov relácie, lebo zatiaľ hovorím len o relácii, ale žiaden názov nepadol, tak ako je to? Už máme niečo vymyslené, či či ako to no, teraz ideme vymyslet? My jsme to promýšleli spolu a v podstatě zatím jsme došli k, dvě, k několika možnostem. První, takový zatím asi nejlepší je polnice, protože ta se používala v armádě, svolávala vojáky do zbraně mimochodem, což je, myslím, poměrně důležité v současné době. Ale dostali jsme ještě jeden nápad. Co kdyby posluchači Slobodného vysílača udělali sami návrh, jak by se jim líbila, nebo vůbec návrh nějakého názvu tohoto pořadu, co by se jim líbilo a tak dále. E, takže řekl bych, že vyhlašujeme soutěž o název tohoto <laughs> military pořadu. tak, jeden e, názov padol, mne sa tá polnica celkom páči, ale to som, ale to ste ma teraz dobehli. Ja som si, ja som ešte síce bol rok na vojne a som, neviem, prečo som si myslel, že polnica to bude nejaké dielo a to som si pomýlil s húfnicou. Polnic, polnica to je taká ta trúbka, čo, čo, čo sa na ňu trúbil? Přesně tak, ano, Aha. polnice je trúbka, kterou se vlastně dělali signály protože eh, přeci jenom ta trubka je slyšet, takže tím se vyhlašovaly veškeré nástupy především a potom trubka se používala i řekněme k předávání určitých povelů v boji, hmm. nejenom tedy u pozemního vojska, ale ku příkladu námořnictva, eh, veškeré povely u námořního dělostřelectva, historicky třeba britského se vydávaly právě trubkou, tam se tomu třeba neříkalo polnice jako u nás, zatímco třeba u námořní pěchoty se vydávaly poveli bubnem. Mm-hmm. No tak z tohto hľadiska potom ten názov Polnica je ešte o to, o, o to istotnejší, keďže sme v rádiu, ktoré pracuje so zvukom. Polnica je vlastne nástroj, ktorý pracuje so zvukom. To sa vzájomne pekne prekrýva. Ale dobre, tento váš názor sa mne teda osobne veľmi pozdáva, ale urobíme to tak, že naozaj necháme hlasovať poslucháčov. Ak sa vám tento názov, ktorý navrhuje pán Koler páči, tak kľudne môžete napísať, že takto to môže ostať, tento názov je dobrý. Ak máte nejaký Lepší nápad, lepší návrh, napíšte nám eh, mail na studiozavinačslobodnyvysielac.sk. Budeme samozřejmě ty názvy čítať a potom sa tu nejako aj s vámi zhodneme na tom teda názve, ktorý od decembra, lebo od decembra už teda začneme s touto reláciou na ostro, toto berte len ako taký naozaj rozbeh, také zahrievacie kolo. Teda od, od decembra už bude potom táto relácia niesť práve ten názov, na ktorom sa dnes zhodneme. Tak toľko na úvod, ale niekto by sa mohol pán Koller opýtať takto, že Dobre, tak plánujete novú militári reláciu na Slobodnom vysielači. Inak z okolností už tu máme jednu od, od eh, Pepeho, toho, toho si dnes aj predstavíme, ten bude dnes také malé prekvapenie. Aj keď som to už dopredu pre, prezradil, tak už až také veľké prekvapenie to nebude, preto len malé. Uh, jednu reláciu tu už máme, teda Vars Online, máme tu dokonca aj druhú, Nebezpečná bezpečnosť, ktorú u nás eh, vysiela bývalý tajomník Rady obrany štátu, pán Lubomír Krúpár. Teraz mm. tretia relácia s military tematikou a niekto by mohol povedať, že no dobre, pán Koler, ale my tu máme na Slovensku a takisto aj u vás v Čechách kopec vážnych problémov. Máme tu vysokú nezamestnanosť, máme tu zdravotníctvo, kde prostě ľudia sa sťažujú na hrozné prostě stavy, situácie, služby školstvo nič moc, chudoba tu všade, teraz nedávno vyšla správa, že pomaly každý piatý človek na Slovensku chudobný. A teraz tí ľudia sa spýtajú, že a prečo by nás mala zaujímať práve takáto militári tematika, militári relácia, do akej miery je to pre život bežného človeka dôležitá vec? Čo by ste na takúto otázku tým ľuďom odpovedali? Eh, tak eh, musíme si uvědomit jeden základní fakt. Bez bezpečnosti všechny ostatní faktory eh, nemohou normálně existovat. Podívejme se na takovou Sýrii. To byl velmi vyspělý stát, kde se lidé měli dobře a dnes tam většina z nich žije jako žebráci v rozbitých městech a už ani neřeší, jakým funguje někde e, nemocnice nebo jakým jde voda, protože to už jsou spíše záležitosti téměř mimo realitu. A když se podíváme na současný vývoj v Evropě, kde tedy máme několik základních ohrožení z hlediska bezpečnosti, což je tedy islámská invaze a což je možnost střetu mezi NATO a Ruskem, tak to už samo o sobě znamená mnoho, protože pokud se nám sem navali nějací cizí migranti a jak říkal tady pan kolega eh, na Slovensku, každý pátý člověk chudobný, ono v Česku to není o moc lepší, možná, že je to i horší, akorát ta naše propaganda to nechce přiznat, tak eh, najednou zjistíme, že bychom měli tady živit nějaké povaleče a příživníky, kteří budou navíc agresivní a jsme zase u toho problému bezpečnosti. A on se ten problém bezpečnosti promítá i jinam. Vždyť si vezměme, že ještě v době Československé republiky, jaký jsme měli úžasný obraný průmysl, pracovalo tam 70 tisíc lidí, potom tedy na základě iniciativy humanistů typu Václava Havla se zrušil, postihlo to především Slovensko, to víme všichni, že? A a máme tady opět otázku bezpečnosti, protože to není jenom otázka eh, bezpečnosti. Já to beru spíš jako otázku vojenství a do toho spadají všechny možné problémy typu výroby zbraní, exportu, eh, všech možných eh, akcí, činností u nás v zahraničí. I to zdravotnictví, vezměme si, že my jsme kdysi měli zákon, podle kterého každá zdravotní sestra vlastně mohla být mobilizována, hmm. že všechny autobusy se daly upravit na to, aby mohly mohli vozit eh, lidi v nosítkách, to je část vlaků. Měli jsme kryty, měli jsme bunkry, měli jsme plynové masky pro každé dítě ve škole a co máme dnes? No, to Takže si skutečně ta bezpečnost, ta se prolíná úplně do všeho. No já jsem eh, v tom eh, úvode spomínal aj to, že mali by sme si akoby uvedomiť, že vlastne v akej situácii aj táto naša dnešná relácia vzniká. Ako jeden z takých tých hlavných dôvodov vzniku tejto relácie som označil aj to, že vojenská alebo obrana problematika akoby po tom relatívne pokojnom mierovom období naberá opäť na aktuálnosti. Vy ste to v podstate tak, tak trochu potvrdili, čiže, čiže keby sme to chceli ako tak zjednodušene povedať, tak je pravdou, pán Koler, že svet, v ktorom my momentálne žijeme, doba, v ktorej sa nachádzame, je dnes eh, skutočne nebezpečnejšia, eh, a ďaleko viacej konflikty, ako hrozili možno, ja neviem, po skončení studenej vojny, to obdobie od konca studenej vojny do možno nejakých tých 90. -tých rokoch. Je to dnes krátka nebezpečnější? Je ten svět, je ten svět eh, labilnější v tomto smere? Takhle svět byl nebezpečný vždycky, ale vtip je v tom, že byl nebezpečný mimo Evropu. Ono, hmm. když se podíváme do Afriky, Asie, řekněme i Latinské Ameriky, tak tam se stále někdo mele pere, zabíjí, lidí je tam nakonec dost, že, takže to ani není poznat. I v zemích, kde byly občanské války, zjistíte, že v době občanských válek, kdy se pobíjeli tisíce lidí, tam neustále lidí přibývá. Takže vlastně války se vyhýbaly Evropě, války se vyhýbaly Spojeným státům a Austrálii. Hmm. Řekněme částečně, částečně nějaké té východní Asii. Ale eh, teď došlo k změně, ale to je skutečně otázka z hlediska Evropy několika posledních let. Protože ta islámská invaze sice probíhala dlouhodobě, ale nebyla tak vidět. Teď, teď naskočila obrovskou rasancí nahoru a zároveň se, se to propojilo s e, občanskou válkou na Ukrajině. A občanská válka na Ukrajině vlastně vedla k tomu, že neuvěřitelným způsobem vzrostlo napětí mezi NATO a dneska už spíš to pomalu táhne Evropská unie, ty problémy, a Ruskem vlastně z důvodu, které jsou nám úplně cizí. Teď si vezměme, co je nám do toho, že v Ukrajině vládne jeden nebo druhý zloděj podle mého názoru počínaje kučmou, když se podíváte na všechny ty jejich prezidenty a premiéry, to byli samý zloději, je úplně jedno, jestli byli pro ruští nebo pro američtí, oni stejně všichni kšeftovali s ruskou ropou. Vzpomněm, vzpomeňme si tu jejich slavnou copatou předsedkyni vlády, ta se hmm. přece proslavila kšefty s Ruskem, potom by byla střílela do Rusů Kalašnikovem. Takže, takže realita je taková, že to je samý zloděj a my se máme angažovat a riskovat životy našich lidí, protože zloději se tam poprali mezi sebou a že z Ukrajinců chtějí udělat kanonen footer, já jsem toho názoru, že na to si musíme dávat pečlivý pozor a především eh, si musí každý, jak se říká, zamest před svým Prahem, eh, protože na Slovensku je to zvlášť problém, protože Slovensko s Ukrajinou samozřejmě eh, sousedí, mm-hmm. tam je společná hranice, i když teda ta hranice je taková relativně špatně průchodná, ale nicméně si musíme uvědomit, že kdyby se na Ukrajině něco semlelo, tak se mohou na Slovensku navalit opravdu davy uprchlíků a i to, že se otevře vlastně na základě rozhodnutí eurokomisařů a vedení Evropské unie Ukrajina hmm. pro bezvízový styk, tak to bude podle mého názoru obrovský problém. Všichni víme, že Slovensko muselo demontovat eh, skenery na ukrajinské hranici jenom proto, že Evropská unie vlastně podporuje ilegální export ukrajinských cigaret, které eh, byly vlastně odhalovány tím těmito <laughs> skenery. Takže eh, jsme se dostali do situace, že Evropská unie na jedné <laughs> straně pronásleduje eh, pančování k alkoholu a výrobu ilegálních cigaret a lepí na to kolky a na druhou stranu se jich dovážejí celé vlaky z Ukrajiny a to není jenom o tom. A to, po, eh, to, to je pro mě nová informace. to jste má skoro až šokovali s týmto, že naozaj, naozaj jsme demontovali ty ty no. zariadenia, no, lebo to jsou také zariadenia, které reagují, myslím, na pohyb, nie? Že vám hneď hlásia, že někdo prebehol. Že... Eh, no, tam to jsou obrovský skenery a ty se museli v podstatě odpojit z funkce, protože Ukrajinci prohlásili, že pokud tam ty skenery budou, tak zastaví dopravu. Tak teda je to zastavené a, a zastavit pašou cigarety? ve velkým se pašou hlavně cigarety, ale to není tak jednoduché. Co pak hm. cigarety vzal čert, jako už když teda jsme u toho. Hmm. Ale uvědomme si, že v Evropské unii roste hlad po zbraních a jsou vlastně dvě cesty, kterým se, kterými se dostávají zbraně ilegálně do Evropské unie. A to je Ukrajina a to je Bosna a Kosovo. Hmm. A když se podíváme, tak jestliže Evropská unie zastavila práci těchto skenerů, no tak k nám se mohou vesele valit zbraně z Ukrajiny a tam v podstatě nikdo neví, co bylo a nebylo, tam se rozkradly celé, celé zbrojní sklady o, nikdo neví, kde ty zbraně jsou, stejně téměř jako to bylo v Líbii, kde zmizela v podstatě výzbroj celé libijské armády. No a z Kosova z Bosny a Hercegoviny se valí proudy kamionů, které nikdo nekontroluje, takže to je podobné. Takže i tady se nám objevuje na tvrdota bezpečnost s tím, že pravděpodobně se do Evropy budou valit velké množství ilegálních zbraní munice které zaprvé mohou skončit v rukách eh, islámských teroristů, anebo skončí na černém trhu, kde bude moc skoupit kde jaký kriminálník a mafián. Takže na jedné straně Evropská unie prosazuje to, aby se lidem sebrali jejich legálně držené zbraně, s kterými nedělají problémy, a na druhé straně bude vyzbrojovat teroristy a kriminálníky z Ukrajiny a z, z Balkánu. To je také podle mého názoru obrovský problém. No, eh, my se samozřejmě dostaneme, předpokládám tak asi v té druhé polovici eh, této relácie, k tomu, o čem vlastně táto nová relácia bude, ale zatiaľ kým tak sa bavíme skôr všeobecne o týchto rôznych e, bezpečnostných otázkach, ktoré sú dnes dôležité. E, vy teda hovoríte, že, že to je takto, že ten svet nebol nikdy bezpečný, len u nás je teraz vlastne ten prúser v tom, že teraz máme my ten, te, tie nepokoje a dokonca vojnu naozaj priamo za dverami. A teraz je tá otázka, pán Koler, že Niekto tvrdí, že no to, že je tu dnes tak akože v úvodzovkách bombovo v Európe, že už tu prostě konflikty vznikajú nám za rohom a teraz tá migrácia do toho a, a vojna na Ukrajine a zhoršovanie americko-ruských vzťahov a všetko to napätie, ktoré tu zrazu v Európe je, tak jedna časť ľudí hovorí, že to je taká blbá zhoda náhod. Je to tak <laughs> prostě, to tak prišlo a a teraz akože sme v tom, no, no žiaľ Bohu, prišiel taký čas, že sa takto naraz spojilo náhodne veľa nepriaznivých vecí dokopy. Teraz niekto iný, ktorý skôr už teda riskuje nálepku konšpirátor, hovorí o tom, že nie, nie, nie, toto, čo sa tu deje, to, to nie je blbá zhoda náhod, to je zámer. Tak no. ako to vidíte vy, pán Koler? No, musíme si uvědomit jedno. Eh, když se podíváme na tu migraci, tak válka v Sýrii již trvá několik let a vůbec války Afganistán, Irák, Sýrie, poměrně rozsáhlá občanská válka i v Alžíru, problémy v Egyptě, v Sudánu. To nejsou záležitosti roku 2015-2016 a nikdo do Evropy vlastně nepřicházel, nebo to byly naprosto směšné a zanedbatelné počty lidí. A najednou se nám tu valí po tisících jako na povel. To není žádná blbá schoda náhod. To je skutečně objektivní realita, že někdo využil té situace, začal ty lidi dirigovat do Evropy a začal nám vykládat, že se musíme starat o ubohé uprchlíky a když se podíváme potom na výsledky šetření spolkového německého úřadu, no tak, tak se dozvídáme, že je tam tolik a tolik procent teroristů, ve Francii je to ještě horší, ve Švédsku už někde ani Švédové nemohou vylézt na ulici a stále se podle eh, šéfů Evropské unie nic neděje a Organizace spojených národů ve své agendě 2030 doporučuje, že jak je ta migrace výborná, jak pro ty státy, odkud ty migranti jdou, tak kam přicházejí a já teda nevím, jak je to aktuálně na Slovensku, ale česká vláda přijala strategii 2030 a ta v podstatě kopíruje ten nesmysl z Organizace spojených národů a doporučuje tam migraci jako dobrou věc a tady končí veškerá legrace, protože my nemáme peníze na to, abychom migranty živili a když se podíváme na to, že Evropská unie chce prosadit systém, že migrant, který sem přijde, dostane 21 tisíc českých korun, můžete si to přepočítat na eura, no tak to je víc, než má hromada lidí normální výplatu a ten migrant si k tomu bude někde zadarmo, zadarmo povalovat, bude si užívat zdravotnictví, do kterého nedal ani korunu, sociální systém, do kterého nedal ani korunu, naprostá většina z nich nebude pracovat, no proč by pracovala, když budou brát 21 tisíc tisíc korun za nic a máme tady rázem obrovský problém a všichni víme, že kdo nepracuje, tak má čas vymýšlet lumpárny a jsme přesně tam, kde jsou dneska ve Francii, v Německu a ve Švédsku, kde salafisté začínají ovládat ty nudící se povaleče a vysvětlují, že teda nejen, že se mají dobře a že mají nárok, které ještě navíc a že třeba tu Evropu eh, bojově ovládnout. Já jsem teď četl takovou zajímavou knihu o e, válce mezi Palestinci a Izraelci a tam tedy byly takové vstupy informační na téma vlastně, jak vznikala Al-Qaida a podobně. No ale vlastně všechno to zlo ideologické pochází ze Saudské Arábie a z Egypta, protože to, co se k nám sem valí, je vlastně saudsko-arabský vahábismus, který si muslimské bratrstvo upravilo na takzvaný salafismus a je to naprostá katastrofa, protože tito lidé neuznávají ani části Koránu a pro ně eh, nejsou křesťané jaksi chránění není, což říká Korán. Oni mají svůj vlastní názor a chtějí vlastně eh, vy, vyvražitit a zotročit. Hm o obyvatele Evropy. To je opravdu nebezpečí a když vidíme, jak k tomu přistupuje vedení Evropské unie, tak si říkám, jestli jsou tak blbí nebo tak skorumpovaní, nevím. Máme na linke prvého volajúceho poslucháča, alebo poslucháčku uvidíme. Dobrý večer večer pán Korony. Novou, novou reláciou ste mi robili radosť, lebo zaujímal sa o vojenskú techniku. <laughs> Na začiatok možno, že by som, som jednu vec pod Jano z Bratislavy volá. Jednu vec by som chcel povedať, ja som sa zaujímal o vojenskú techniku, eh, alebo zaujímal sa o ňu, o ňu už dlhodobo. Eh, po revolúcii boli eh, zverejnené tabulky výzbroje Eh, aké, ako bolo vyzbrojené Československo. A čo sa týka napríklad tankov, malo ne, nejak 5 tisíc, čo bolo viac, ako malo celé NATO v Európe. Uh-huh. Tak možno, že to by bolo dobre začať tým, že kde sme boli. Mali sme najviac tankov, lietadiel. Keby sa bolo Česko-Slovensko rozhodlo, že by zautočil, tak možno by sa zastavil v Dunkerku v podporu štátov Varšovskej zmluvy nejakých. A iba by som chcel povedať, e, na záver, e, minule som prechádzal cez východné Slovensko, cez východné Slovensko, cez dedinu Prakovce. Tam bola najväčšia fabrika na výrobu tankov e, na Slovensku a išiel som okolo tej fabriky niekoľko kilometrov, to boli halí, halí cez ktoré prerastali stromy nič sa tam mhm. nedialo. Eh, výroba bola zastavená a iba by som ako vášmu e, hostovi e, položil otázku, kde sme teraz? kde sme boli a kde sme teraz. Mm. Niekde úplne, <laughs> úplne niekde inde. No, ďakujem pekne no. za túto otázku. Majte sa pekne do počutia. Všetko dobré, prajem, pán Koroni. A urobili ste mi radosť toho reláciu. No dobre, tak to sme veľmi radi. Už máme, pán Koler, prvého, prvého poslucháča, ktorému robíme radosť. Ešte sme len začali. <laughs> Dúfam, že to, už nepo, to že to nepokazíme. <laughs> Čakal som inak túto otázku od poslucháčov, že príde veľmi skoro, lebo práve to sa tak to sa tak asi musí presne toto na úvod povedať, že keď chceme hodnotiť ten aktuálny stav, že mali by sme sa pozrieť aj do histórie. To je presne, čo hovorí poslucháč, že pýta sa, povedzte, ako to bolo vtedy, kedy dávnejšie pred tým 89. A toto môžeme teraz porovnávať so súčasným stavom. Takže ako to bolo vtedy za toho socializmu? tak já jsem studoval Martině, to jsem nakonec už tady kdysi popisoval a jako občas se stávalo, že jsme se ani nemohli vrátit do kasáren, protože z fabriky, z, závodů strojenských se valily tanky, které se odvážely na vlaky. Eh, ty Prakovce musím říct, že jsem tak nějak moc neznal. Já teda dělám, eh, se snažím dát dohromady historii československého obraného průmyslu zpětně až nějakých 2000 let po ty bronzové meče. Takže pro mě ty Prakovce jsou nesmírně zajímavé. Já jsem kdysi se pokoušel kontaktovat generála Tvarošku, co byl vlastně poslední československý šéf výzbrojní služby, ale pan generál mi zestárl, takže nějak mi ty kontakty padly, což mě velmi mrzí, který měl dobrý přehled, ale bohužel Božil mi také napsal, že hromada archivů slovenských eh, tovární vlastně šla do pekla, protože se to nadspalo někam do vlhkých sklepů a je to konec, což je neuvěřitelná škoda, bych řekl. Ale jako když bych se odpověděl úplně na tvrdo na tu otázku, jak jsme na tom byli kdysi, jak jsme na tom <laughs> nyní, no tak to už bych asi nemohl být slušný, to bych se odsil někde na, jak se říká, na konci trávicího traktu. <laughs> Takže... <laughs> jako krásně, umelecky jste to povedali. Aj teda to není je vôbec co čo teraz rozpráváme, ale ne, je, to, je milé, je to... ako z toho vyklučkovali, z, to z tejto situácie? <laughs> Eh, tady je skutečně problém, že my jsme měli velmi rozvinutý obraný průmysl a tady byly zbraně, které byly na světové úrovni. Můžeme si připomenout samohybnou kanonovou houfnici vzor 77 Dana příkladu, že to je typický produkt vlastně spíše slovenského než československého obraného průmyslu, který měl obrovskou perspektivu, ještě dneska se teda modernizuje, že udělala se Zuzana v různých verzích, teďko na to navázala Eva, což je takové menší vozidlo dělostřovecké moderní, které osobně se mi velmi líbí, ale e, ty možnosti jsou úplně někde jinde, protože my tím, že jsme byli v určitém bloku Varšavské smlouvy, já tady nechci zase, aby mě pak někdo nadával, že tady e, se snažím vracet do doby bolševismu, kde bylo všechno špatné, ale fakt faktem je, že tím, že ta Varšavská smlouva měla široký rozmach po světě a vytvářela zároveň poměrně rozsáhlý trh, tak ty dany, my jsme prodali, to taky dneska asi ví málo kdo, několik pluků dan i do tehdejšího Sovětského svazu. To, to, byl, to bylo velmi zajímavé a nejenom tam, že jo, ale prodávali se i jinam, třeba v Líbii byly dany a tak dále. A dnes jsme se odstli v situaci malého státu, který nic nevyrábí, eh, který, nebo teda téměř nic nevyrábí, protože už ztratil vývojové i výrobní kapacity a který vlastně musí kde co nakupovat zahraničí a to jsme se dostali přesně do pozice té kolonie, kam ty koloniální šéfové vozili těm černochům ty rezavé muškety a musím říct, že to se mi velmi nelíbí. Jako my dneska nejsme schopni vyrobit, vyrobit normální terénní vozidlo, naštěstí nám aspoň teda zůstala automobilka Tatra, které bych se chtěl teda do budoucna věnovat poměrně v širším záběru, jak z historie, tak v současnosti je tam úzká spolupráce spolupráce navíc mezi, mezi Tatrou, která je součástí Čechoslova Group a vlastně těmi ostatními podniky Čechoslova Group, to, to je úžasná nová věc, že, jo, že vlastně se propojil opět eh, český a slovenský obraný průmysl, takže řekněme, že se daří zachránit aspoň něco mm-hmm. což je podle mě výborné. A takže proto bych se také chtěl té Tatře věnovat, protože Tatry slouží jak v české, tak ve slovenské armádě, jak známo. A e, potom se musíme podívat ale na ten další problém. My jsme si hlavně zlikvidovali značnou část vývojové základny. Takže i když bychom třeba něco chtěli udělat, tak už nám to nemá kdo vyvíjet a je to obrovský problém a pak jsou tu ty následky, že armáda není, armáda nemá, všechno z ciziny je drahé. Já musím říct, že když jsem slyšel ten úvod, jak je na tom slovenská armáda špatně, tak jako já nevím, já jsem na Slovači poměrně často, mám u vás hodně známých hmm. a hodně mých známých jsou tedy i Slováci žijící tady v Česku a já se nemohu zbavit dojmu, že i přes všechny ty negativa je na tom ještě slovenská armáda stále systémově lepší než česká. Ta už mě připadá jako takový opravdu organizovaný nepořádek, který se jenom tváří, že existuje. Protože jako když jsem viděli některá vojenská cvičení, některé akce, tak to řeknu na rovinu, Slováci mě připadli, že ještě to mají jakši si promyšlené a že eh, Slova, slovenské, eh, slovenská politická reprezentance přeci hmm. jenom aspoň občas taky myslí na Slováky a na Slovensko, ale česká politická reprezentace už na Čechy a Česko nemyslí. No, ale v každém případě ne, zase někdo by povedal, že vy zase jste na tom lepší. Česí, zase někdo zo Slovenska by toto tvrdil, ale dobré. V každém případě asi sa můžeme na tom zhodnout, že žiaľ Bohu, my máme dnes aj vy, aj my armádu len do, do doby mieru. My už nemáme vojnovou armádu, že keby niečo vypuklo, už len naozaj takú, ktorá slúži iba v miery. Ale iné som sa chcel spýtať, keď, sa, keď e, posluchač tu narážal na to, že teda ako to bolo v minulosti, vy ste to z časti opísali, ja som práve dnes, e, ja som sa bol so synom prechádzať a my tu máme v Banskej Bystrici taký park, kde je Múzeum S Slovenského národného povstania. Nevím, či ste tu někdy v Bystrici ano, boli. A tam znám, som, a tam znám. Je... Jako už za dávných časů jsem si tam obkresloval tank LT-38 <laughs> a samohodné no, dělo No a to, a to som presne chcel teraz povedať. Ani neviem, ako ste mi to zobrali z úst. Išiel som tam dnes práve okolo toho tanku československého Eh, to bolo napísané, ešte si to pamätám, že, že ľahký tank vzor 38 československej výroby. A teraz tam bolo napísané, že jeden z najlepších tankov počas druhej svetovej vojny v tejto kategórii. A to tak úplne teraz mi to napadlo, ja som, ja som tam nešiel kvôli tejto dnešnej relácii, fakt som sa tam len išiel prechádzať, lebo je tam taká technika tanky z druhej svetovej vojny. A teraz, keď tak o tom hovorím a spomeniem si na ten zážitok teda z, z do obeda, ako som okolo tanku išiel, no toto je tá otázka, čo sa nám to stalo, pán Koler, že takedy dávno v druhej svetovej vojne ešte za toho socializmu sme boli schopní takéto veci vyrábať. Vyrábať najlepšie na svetovej kvalite prostě výrobky, dobre, niekto by povedal, chvala Bohu, že ich nevyrábame, veď sa tým zabíjajú ľudia, hej. Ale na druhej strane, že zoberte si, že aký sme boli schopní, čo sme, čo sme vedeli, čo sme, boli, čo sme dokázali. A teraz tá otázka moja je, že to boli prostě nejaké také akože chyby, ktoré sme tu urobili potom, potom 89. alebo za socializmu, ja neviem, nejako neúmyselne, lebo sme nevedeli, kam smerujeme, alebo to boli chyby, ktoré nás dostali do tohto, do, do tohto stavu, kde sme. Uh, Iba preto, lebo to, lebo to viedli nekompetentní, hlúpi ľudia. Toto mňa zaujíma. Prečo, prečo sme sa dostali do tohto stavu, kde sme? Že sme tie malé krajinky, ktoré už nič nevyrábajú, ktoré už len tak sem tam ešte niekde zažiaria, ale to je tak maximum. Že bolo to nekompetentnosťou tých ľudí, alebo zkrátka dá sa to ospravedlniť tým, že naozaj sme prišli do doby, ktoré sme nerozumeli a, a, a tie veci nás nejak tak pohltili. Kde je tá chyba? Já bych začal poněkud ze široka. E, musíme si uvědomit, že když vznikla Československá republika e, na podzim roku 1918, tak my jsme téměř neměli zbrojní průmysl. My jsme měli vlastně jenom eh, velkou dělovku Škoda a potom byly menší fabriky všude možně, ale vlastně jenom ta Škodovka byla opravdu velká zbrojovka. Veškerý ostatní zbrojní průmysl se vlastně budoval až od roku 1918 s tím, že se část průmyslu plánovitě budovala na Slovensku a to ze dvou důvodů. Protože e, ta, na Slovensku bylo relativně vysoká nezaměstnanost tehdy a za druhé proto, že v tomto prostoru jsme byli dále od ohrožení Německem, či to byl tehdy takový hlavní nepřítel, částečně tedy Maďarsko. A takže eh, tehdy už se vycházelo z toho, že stát by měl být soběstačný z hlediska výzbroje. Ono to je dneska poměrně problém, že moderní zbraňový systém vyvinout moderní letadlo, to už bychom asi nezvládli finančně. Ale eh, tehdy to skutečně byl základ, ano, od tohoto se odvíjel právě třeba ten tank LT-38, mimochodem teda česká armáda ho vlastně vůbec nedostala, používalo slovenská armáda až za druhé světové války a potom se objevily až vlastně v poválečné výzbroji krátce potom, že sloužila vlastně některé ty tanky ze slovenského národního povstání, jak známo, protože se zúčastnila vlastně Martinská tanková škola a tak dále a tak dále. A e, potom vlastně ten vývoj vývoj pokračoval po druhé světové válce s tím, že řekněme ten vývoj už byl trošku omezený, že jsme dělali poměrně dost licencí sovětských, ať to byly tanky T-54, 55, T-72, ale my jsme si je zaprvé dokázali zmodernizovat, ty tanky, že byly mnohdy lepší než ty sovětské, zrovna tak třeba letouny MiG-15 československé výroby na, s nadšením bral sovětský svaz, který je vlastně vyráběl také, protože ty československé byly lepší, i když shodou okolností na jednom z nich se teda zabil Gagarin. Ale měli jsme i vlastní konstrukce, anebo skutečně jsme se dostali tak daleko, že jsme výrazně modernizovali ty sovětské typy. To byl třeba obrněný transporter OT-62, který byl výrazně modernější. Potom to byl obrněný transporter kolový OT-64, kde vlastně se to dělalo částečně s Polskem. Poláci dělali ty pancéřové korby, u nás se dělali ty strojové spotky. Ale byla tu i řada takových méně známých věcí, různé elektronické, chemické výrobky, ale zase pak je tu třeba obrovská věc, což byly vlastně pasivní sledovací systémy, což byly Kopáč, Ramona a Tamara, které nakonec tak vadily, že vlastně výrobu té tamary naši přátelé z NATO úplně zlikvidovali. A ono toho bylo ještě víc a víc. Když si vezmeme, tak třeba československé letectvo vlastně bylo vyzbrojeno až na malé výjimky vlastními letadly a i po té druhé světové válce třeba eh, bylo natolik modernizovaný letoun MiG-21 verze F, že byl uznáván vlastně jako československý bojový letoun. Mm-hmm. E, takže No, <laughs> je to zajímavé, já jsem pracoval svého času ve vojenském muzeu ve Kbelích a vedle tedy byly letecké opravny a tam jsme se od těch starších pánů dozvídali úžasné věci kolikrát. Ještě se nedávno jsem zase byl, se eh, zkoušela modernizovaná modernizovaná Dana na Slovensku, tak jsem se tam zase bavil s lidma z Dubnice a to jsou úžasné věci a já stále se děsím toho, že až ti staří pánové úřou a hmm. ode hmm. prostě nebudou, že ta historie úplně skončí, tak právě proto se snažím dávat dohromady aspoň nějaký takový základní nárys toho československého obraného průmyslu jako knihu, už na tom pracuji léta, vždycky třeba rok něco, něco nedělám, pak týden na tom dělám a tak dále, ale já se obávám prostě jedné věci, že až hmm. odejde nenajdou ty pamětníci a nenajdou se ty archivy, tak budeme skutečně mít jenom velmi schematické názory. A to je další takové, co, by, co bych řekl, že by mohli naši posluchači udělat eh, že by někdo se měl chopit skutečně historie slovenského obraného průmyslu a začít dávat dohromady a ptát se lidí a schánět, kde se co vyrábělo, eh, kdo tam pracoval, nějaké zkušenosti a tak dále. Případně i veteráni, protože já si myslím, že tento pořad by měl být i pro veterány. Hm bývalé československé armády. U nás je poměrně velký, velký se narůstá klub a tak dále. Kolem toho se organizuje a když se podíváme, tak pak je tady vůbec zajímavá organizace, která se jmenuje Českoslovenští vojáci v záhoze pro mír, která má vlastně je společná eh, na obou stranách hranice. Já bych chtěl vlastně v rámci toho, že bychom mohli zvát hosty, tak bych chtěl právě pozvat postupně jak tedy velitele české, tak slovenské skupiny těch ČS vojáků eh, v záloze eh, za mír a tak dále. Mm-hmm. Takže skutečně bych eh, navrhoval, kdyby se udělala nějaká skupina na Slovensku a vrhnula se na historii obraného průmyslu, než umřou všichni pamětníci, než zmizí všechny archivy a dala to dohromady, myslím, že by to bylo velmi záslužné a že by, a že by skutečně se tím zabránilo tomu, aby se zapomněla slavná historie, protože uvědomme si, že podle toho, jaký je obraný průmysl, je vlastně determinována pozice státu ve světě. Hmm. Za prvé obraný průmysl je průmysl s nejvyšším eh, podílem zisku a za druhé eh, úroveň obraného průmyslu dokazuje celkovou úroveň státu. Takže skutečně ty doby, kdy jsme měli velký obraný průmysl, to znamená, že jsme něco znamenali a čím méně to obraného průmyslu máme, tím je to hůře. Pokud budeme mít stát, který bude vyrábět, já nevím, pračky, ledničky, mobily, tak i kdyby dělal nejlepší na světě, tak stejně ten soused, který bude mít lepší samopaly, mu to sebere a hmm. to je vlastně pohled na celou světovou historii. Takže skutečně apeluji, apeluji na slovenské vlastence, na slovenské patrioty, aby se podívali na historii slovenského obraného průmyslu a zapracovali na no, tom. No, to jste jim teraz dali poriadnu domácu úlohu. Predpokladám, že možno ste niekoho aj nadchli pre túto vec, ale hneď dopredu hovoríme, že to nie je práca že toho druhu, že budete sedieť za internetom a zháňať informácie, že to je práca v teréne, hej, že musíte tak. ísť za tými ľuďmi, za tými, ktorí ešte žijú, ktorí e, pracovali niekde v Martine, v Dubnici nad Váhom a títo starí majstri, že kým ešte žijú, tak od nich pozisťovať nejaké informácie. No, to vám povím, pán Koler, to je teda riadna mravenčia práca. A tak já věřím, že mezi Slováky je hodně nadšenců a patriotů. To já jsem si vždycky Slováků z tohoto hlediska vážil, takže věřím, že se dá nějaká parta, nějaký hmm. klub vojenské historie dohromady a nějaký čas tomu věnuje, protože to je skutečně, řekněme, hrdá část slovenské historie. Dobře, my se vlastně můžeme tak trošku prelínať popri těchto debatách aj s tým vlastne, o čom bude relácia, tak keď do tohto trošku vhúpnem, do tejto veci, že budete v tej relácii budúcej, ktorá teda začne od decembra, ale počkať, tú otázku vám dám až potom, ako zdvihnem ďalšieho poslucháča, lebo vidím, že sme teda s touto témou zaujali, čo ma, čo ma teší aj teda s tou pripravovanou reláciou, lebo aj maily sa množia, takže aj na ne pôjdeme, ale teraz poslucháč na linke. Dobrý večer. Ja dobrý večer, pánovi, ja vás zdravím, obzvlášť pána Kolera. Dobrý ja večer. Totiž volám, já volám totiž, jako, že je z Moravy. Jako. A včera jsem poslouchal pana Kolera. Jako. Já bych ještě nejdřív odbočil trošku od vás jednu otázku. Já jsem eh, sloužil jako na Slovensku taky před, 42, eh, před 44 rokama. Jsem měl přísahu vojenskou na důchle jako jo. Hmm. Mě by zajímalo, jestli by to vůbec k něčemu vůbec bylo, že tato situace je bezvýchodisková. A ještě k tomu, Pane Kolere, v, České, eh, v Československu bylo tenkrát asi zhruba 200 tisíc nebo přes 200 tisíc vojáků. Kdyby ano, znamená... měli jsme, měli jsme v roce 1987, než se začalo snižovat, tak jsme měli nejvyšší stav 217 tisíc vojáků. Hm. Jo, <laughs> dobře, pane Kolere, ta, teď by mě zajímalo, že co se vlastně stalo s týma zbraněma, protože nám to tam vybuchovalo, ty muniční sklady a teď. A já totiž aj poslouchám pana Vejka, jako to, to jste ví, pan Vejka a e, Pjakina, že toho poslouchám. A pan e, Vejka jako tenkrát vzpomenul, že snad v České republice je zhruba asi 60 tisíc automatických zbraní. Že kam se poděl ten zbytek, jako to by mě zajímalo, jako, protože ty muniční sklady tam vybuchovaly, jako pan, pan pan Vika se tomu smál, jakože jasně, že to je, protože dneska vlastní nějaký privátní osoby muniční sklady. Že jak je možné, že vůbec to se dalo do ruk těmto podvodníkům, těm zlodějům, jako. To by no, ono. No, děkujeme pěkně takhle, za otázku. Do počutia. E, eh, no, takhle, ty zbraně se eh, částečně rozprodaly, ať teda něco málo šlo do civilu, že se přestavili na samonabíjecí, pokud bychom mluvili o takzvaných samopalech ZOR 58. E, eh, hodně se to vyvezlo hlavně v 90. letech a další část těch zásob se dostala do takové pozice, že jsme s tím začali podělovat různé, eh, různé přátelé našich přátel a najednou se zjistilo, že s našimi zbraněmi jsou i vyzbrojeni ti takzvaní umírnění islamisti neboli teroristi, kteří bojují v Sýrii, což je teda neuvěřitelná ostuda. Jo, to jako zrovna tak jsem koukal, svého času jsem koukal, že naše pancéřovky drží radostně nad hlavou palestinští teroristé. Takže ono se to dostalo mm, mnohdy asi takovým dosti zvláštním způsobem do dosti zvláštních rukou. Hm. A problém je v tom, že vlastně ty exporty některé jsou dodnes utajovány a ty nové taky. Takže se k tomu nedostaneme. E, nicméně faktem je, že když se vezme výzbroj naší armády, tak menší zbraně se většinou odprodaly. E, značná část těžké výzbroje, to znamená tanky, obrněné transportéry, bojová vozidla plus nějaká další technika, tak ta se z velké části sešrotovala, protože to byl vlastně výsledek takzvaných vídeňských dohod takže to šlo jednoznačně do šrotu, byly s tím místy obrovské problémy, když se likvidovaly tanky T-72, no a menší část té těžké výzbroje se prodala v zahraničí s obtížemi a ty, řekněme ty prodejné zbytky eh, v současné době obhospodařuje právě Čechoslovak Group, které v, některý, v některých případech to transportuje, v některých případech to prodává. To, takže jako <laughs> popravdě řečeno problém není jenom v těch malých zbraních, problém je i v těch velkých zbraních, ale největší problém náš bezpečnostní je bohužel v tom, že zmizelo všechno, nebo téměř všechno, co se týkalo civilní obrany. Konkrétně tady byly celé nemocnice připravené na válku záložní. Jedna z hmm. nich je nedaleko Benešova, když byste tam zajeli té rozkradená ruina, kterou prodůstají stromy, jako prodůstají tu výrobnu tanků na Slovensku. Takže to je naprostá hrůza. Tady se zničily obrovské hodnoty, anebo se prodali za pár šupů. A hlavně my jsme si zlikvidovali veškeré možnosti zbrojního exportu. Naprosto stupidně a samozřejmě ty naše obchodní kontakty převzal někdo jiný. Takže to je něco, co je naprosto nenormální, ale hlavně my jsme tím zničili haldu pracovních míst a odsoudili jsme tím plno lidí, kteří byli dobří odborníci k tomu, aby žili podstatně hůř, než by žít museli. No, obávám se, že keď budú ľudia túto vašu reláciu počúvať od budúceho mesiaca, tak neraz budeme upadať aj do takého stavu nádeje z toho, čo rozprávate. Nie je to veľmi lichotivé a zle sa toto dosť počúva, čo hovoríte, ale žiaľ to je realita. Ešte sa zase k tej svojej otázke nedostanem, lebo opäť poslucháč na linke. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja už som volal, našiel som na eh, Jano z Bratislavy, ja už som eh, volal vzhľadom toho závodu v Prakovčiach, našiel som na internete, e, iba prečítam, v ro- 1990, to je, to je taký ako postup výroby v tom, v tom závode, po roku 1990 nastali výrazné zmeny v 230 ročnej histórii prakovského strojárstva. Konverzia zbrojnej výroby spôsobila pokoj no. výroby no. špeciálnej techniky a v roku 92 dosiahla nulovú úroveň. Slovenská <laughs> vláda prijala rozhodnutie, že prakovské strojárne sa nebudú likvidovať, ale pôjdu do privatizácie. A v, ten, v toho roku bolo prepustených 500 zamestnancov. E, Pracovalo tam skoro 3000 zamestnancov v tomto závode. Hm. Eh, ten závod vyrábal tanky T-72 a mal som tam kamaráta, ktorý hovoril, že tam ako spásov eh, vychádzali T-72 a nakladali sa na eh, vlaky. Na, na, hm. na, na vlaky, ktoré boli ďalej odvážané. A chcel by som sa, ako váš hostia, ešte spýtať, neodpovedal na tú otázku, že Československo pred rokom 90 v, malo okolo 5000 tankov. V a, no. akom pomere bolo oproti NATO? Hmm, děkujeme pěkně. Takhle, ono, těch pět tisíc tanků tady bylo, většina z nich tady byla verze T54-55, která už v té době zastarávala. Ale když se spočítali tanky celé varšavské smlouvy, a spočítali se tanky na to, tak byla určitá převaha na straně Varšavské smlouvy, proto byl taky takový tlak, aby se odzbrojovala Varšavská smlouva právě o té těžké techniky a nakonec to dopadlo, takže Varšavská smlouva odzbrojila hodně, západoevropské státy odzbrojily méně a Spojené státy neodzbrojily vůbec. <laughs> <laughs> jo. Takže když se na to podíváme, my jsme skutečně měli v těžké technice převahu, já teď z hlavy nejsem schopen říct, těch tanků hmm. byly desetitisíce, jo, hm. třeba říct, dohromady. Jestliže naše armáda měla pět tisíc tanků, no tak Poláci jich museli mít ještě víc, jich museli mít osm tisíc, eh, Maďaři jich, řekněme, měli dva tisíce, ale Rusové, že jo, to byly desítky tisíc tanků a z těch se většina právě zrušila a na to e, mělo počet těžké techniky skutečně nižší a to byl právě záměr vídeňských dohod, aby se ty počty takzvaně vyrovnaly. Ale oni se sice jakoby vyrovnali, ale na druhé straně armáda Spojených států se toho vlastně nezúčastnila. Takže když se podíváme dnes, tak zjistíme, že všechny evropské státy odzbrojily a v násobcích snížily počty svých vojáků, ale hmm. armáda Spojených států téměř vůbec ne. Mm. Boli chytrí, no, tak žiaľ Bohu, teraz to musíme povedať takto. Uh, dobre, pomaly si dáme pesničku, lebo už nám prvá hodinka ubehla, ja teda ani neviem ako, ale už ju máme za sebou, tak ešte predsa len tie dve otázky. Uh, teraz mm-hmm. tro, tak trošku k tej už teda budúcej relácii spomínali sme tu rôzne techniky z minulosti, aké dosahovali kvality a že dnes už to je teda zabudnuté. Ale zároveň ste hovorili aj o tom, že, e, že teda Tatrovka je ešte teda niečo to, čo ostalo a, a, a pekné na tom je, že sa teraz akoby znova začína ten slovenský, český zbrojársky priemysel spájať. Tá otázka, budete v tej budúcej relácii a v tých ďalších, ktoré budú, budete sa v tých reláciách venovať aj technike, rôznym technológiám, a takýmto novinkám, e, pokud jde o výrobu zbraní, budete i tyto věci řešit v těch svých mm, reláciách? Samozřejmě, já jsem v podstatě dal obecně návrh, pak ho asi projedeme a taky bych e, byl rád, kdyby se k tomu posluchači vyjádřili, když ne okamžitě, tak třeba průběžně, jak by si tu relaci představovali obsahově. A je tam skutečně jedna část, která se týká, která se týká zbrojní výroby, zbrojních konstrukcí, technologií, zbrojních obchodů po světě, světě, což je taky docela zajímavé. Jo. Takže první, vlastně ona by se ta relace měla skládat zhruba ze čtyř základních částí. No. První by mělo být něco takového, jako co se, co se děje ve světě nebo z bojišť, taková aktuální komentované zpravodajství, co se děje v Syrii, co se děje v Jemenu, co se mhm. děje, já nevím, na Ukrajině, eh, kde se, kde se kdo s kým popral, kdo zase vymyslel nějaký dobrý nápad v NATO a tak dále, co nám zase, co nařídí v této oblasti Evropská unie. Eh, další část by měla být, řekněme, právě ty eh, otázky vojenské techniky, technologie, geografie, hmm. Eh, další část by měla být historie eh, různě, další část by měly být typy na, dobrý ča- na volný čas, to znamená eh, aktuální akce, vojenská muzea, vojenské výstavy, případně i nějaké zajímavé knihy, co kde vyšlo a tak dále. Eh, a eh, na závěr většinou by měla být i nějaká ještě závěrečná diskuze. Ale jak říkám, my to ještě stále nemáme úplně detailně doladěné, takže budem, budu naopak velice rád, když se diváci vyjádří, protože ta relace samozřejmě ta není pro ně, teda diváci, posluchači, hmm. ta, ta relace není pro ně, pro mě, ta je pro ně, takže čím více bude dobrých nápadů, tím lépe. Je to zaměřeno v podstatě hlavně pro lidi, kteří nezapomněli, co je vlast, co je národ, eh, jsou ochotni si vzpomenout na to, že někdy sloužili v armádě, ať už před listopadem nebo po listopadu, mají zájem na budoucnosti své země a bezpečnosti a e, chtějí proto něco udělat, mají zájem se, řekněme, i spojovat, kooperovat, Vy třeba, jak jsem teď navrhoval, ta otázka slovenského obraného průmyslu a tak dále. Hmm vzpomenout si na to, kde kdo sloužil. Třeba někteří lidé sloužili u nějakých zajímavých typů techniky, já nevím, třeba atomová děla Pio nebo těžké samohybné minomety Tulpan. E, to jsou věci, o kterých se moc nemluvilo, bylo to dlouhodobě utajované, raketové základny, raketové systémy, kdo co zažil u letectva. E, řada lidí třeba pracovala v zahraničí, v Libii nebo byla dneska už asi nežije moc lidí, co bylo vlastně u toho meše v Koreji a tak dále, takže to je obrovsky široké téma. Co se týče té historie, ještě bych doplnil, no tak třeba já se jede jednu část třeba chci dělat jenom o historii slovenských pracháren. Na Slovensku byla halda, halda malých firm kdysi dávno, které vyráběly střelný prach a tak dále. Hmm. Slovensko má podíl vlastně na jednom z prvních světových vrtulníků, inženýr Žurovec, že jo, a tak dále, a tak dále dále. Vždy můžeme vzpomenout Milana Rastislava Štefánika, což je jeden z ze základních budovatelů Československa, slavný voják, slavný vědec. Že to bude mít pod... vlastně ta relace takový edukativní charakter, jako tak počúvám, to sami mi velmi Do určité pozdává. míry ano. To sami mi velmi pozdává, je to taký velmi zaujímavý, pestrý záber, veď konec koncov ještě se k tomu v této relaci jistě dohodneme, eh, jistě vrátíme, můžu se sa samozřejmě samozrejme opýtať aj poslucháči, vidím, že maily sa množia, čo ma samozrejme teší, začneme si ich čítať, zobereme si po pesničke ďalšieho hostia do tejto relácie, relácie spomínané malé prekvapenie v podobe Pepeho, ale to všetko až po pesničke. Poďme si trošku oddychnúť a oddychnúť a potom budeme pokračovať eh, v druhej časti našej dnešnej relácie. to stoupá nad mraky, ní čtyři muži s padáky. Tváře se černají barvivem, kapsy jsou narvaný střelivem. krásný noci se vznášejí tmou a jen tři padáky se otevřou. K zemi se řídí jeden z nich, skok poslední z posledních. Vešla smrt Jirka dál bez pozvání s kosolu ve vaku. Rána o zem změní k nepoznání, nevýhoda padáku. Petra Smrka dál bez pozvání s kosolu ve vaku. Rána o zem změní k nepoznání, nevýhoda tu. čas na slzy, jde se dál, strážnej v budce usínal. Ještě že tak, aspoň měl to hned, ledvinu rozpůlil majonet. Když potom měsíc posářil stín, vylez ten střelec z postružin. Natáhnul, zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl se smrt se do jídelny vkrádá hladová velice. Malá trzá kulka ráda záda, nevýhoda měsíce. Zase smrt se do jídelny vkrádá hladová velice. Malá trzá kulka ráda záda, dva, co zbyli, blíží se vpřed, z je oslovil kulomet. Hlasitě štěká, jak zuřivej pes, už nebude zítra, už bylo jen dnes. Letadlo stoupá na mraky, v deset mužů z padáky. Ale co bych vám o tom povídal, každý ví dobře, jak to bude dál tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořád bude mrška trochu hravá, nevýhoda válčení. A tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořád bude mrška trochu hravá, nevýhoda válčení. tejto chvíli, vážení poslucháči, počúvate druhú časť eh, našej dnešnej dvojhodinovej relácie, hoci teda pod hlavičkou relácie v prvej línii, ale ide o pilotnú časť relácie, ktoré ešte celkom názov ustanovený nemáme, už to padlo teda taký názor, že by to mohla byť eh, napríklad polnica, tak by sa mohla volať relácia, ktorú bude od decembra pravidelne pre vás vysielať Martin Koller, bezpečnostný analytik z Českej republiky, ktorého máte možnosť e, dnes hlavne teda čítať, aj počuť niek z niektorých e, relácií, ale vždy ako hostia. My sme sa rozhodli, že to robíme trošku inak a že sa nám vidí, že pán Koller by sa mohol posunúť aj do úrovni moderátora. A padol tu inak už aj názov, že poslucháči niektorí píšu, že ako by sa relácia mohla volať. Aj píšte, to nás aj celkom zaujíma. Maria napísal, že, že by sa mohla volať nástup na buzerák alebo buzerák. <laughs> že to je buzerák. Relácia buzerák by sa to volalo. Pre tých, čo neviete, že ste už povedzme mladšie ročníky, ale teda právě tí, ktorí ste teda neskôr narodení, tak buzerák to je ten, to, to je ten priestor, kde sa v kasárňach vždy nastupuje a robia sa tam rozcvičky, to sa volá buzerák. Takže to je názov <laughs> jeden z možných, že teda buzerák. No, ja som Uh, po pesničke sluboval dve veci. Jedna tá, že sa dostaneme samozrejme aj k vašim mailom. Tie nám môžete písať na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk Môžete nám volať na číslo 048 381 0101 a písať cez našu stránku, keď stlačíte ikonku zelenú otázka do štúdia. To je ten prvý slub a ten o chvíľočku začnem už plniť. No a druhý slub, ktorý som vám dal, bol ten, že si prizvem uh, také malé prekvapenie v podobe Pepeho, alias teda e, pána s menom Pavol Gála, ktorého poznáte ako človeka, ktorý pre vás robí reláciu tu, ktorú som inak spomínal, jednu z tých troch militári relácií, ktoré tu máme. Keď už rátam teda aj pánovu e, Kolárovu e, reláciu, tak máme tu potom tri. Pepeho by sme v tejto chvíli mali mať na linke. Pepo, počujeme sa, ahoj. Pekný večer všetkým poslucháčom a panu Kolerovo, Vojak ale hlasí příchod. <laughs> Zdravím. tak já už iba dodávám, že počas mojej, jak to bylo, že počas, na eh, čo som musel hovoriť na vojne, že nič sa mimoriadného nestalo. Počas mojej počas, služby. Eh, počas mojej služby tak. sa nič mimoriadného <laughs> Počas mojej služby sa nič mimoriadného nestalo. Ale stalo sa mimoriadne to, že teda Pepe sa k nám pripojil a teraz to je vlastne dôvod, ktorý vám chcem akoby tak trošku prezradiť, vážení poslucháči. Ja som som túto vec s oboma pánmi už skonzultoval, takže predpokladám, že nikoho zatiaľ z nich dvoch teda nejakým spôsobom s týmto veľmi nezaskočím a neprekvapím, lebo ja som si tak povedal, že možno by nebolo od veci, keď už tu teda pán Koller bude mať svoju reláciu, a doteraz vždy bol len v polohe hostia, ono trošku preorientovať sa z toho hostovského pôsobenia do polohy moderátora nie je celkom až také úplne jednoduché. A keďže Pepe tu už nejaké relácie má odmoderované a tiež ho zaujíma e, militári tematika, tak jsem si povedal, že možno by... A dokonce nebyla... i dobře dělá. Já jsem se koukal na článek o čínské armádě v Africe, teda klobouk dolů. To je profesionální práce, pane. No Pepe, vidíš, hneď pochvala od pána Kolera. No tak ďakujem, ale ja tie články samozrejme nepíšem, ja ich prekladám a hľadám na webe, e, samozrejme nie z mainstreamu a môžu tam byť nejaké nepresnosti, ale určite to není len z mojej hlavy, niektoré veci tam doplňam, ale e, nie je to z mojej hlavy samozrejme. No, to, čo je som to chcel... super informace, ale stejně kdo o tom ví, já teda mám třeba materiály o čínské, čínské činnosti a humanitární činnosti po světě, ale to, co jste vytvořil, to je, ať jste to teda vytvořil částečně sám nebo jenom přeložil, ale i to přeložení je kus práce, protože to je poměrně dlouhý článek, tak ta informace je nesmírně zajímavá a nová pro všechny, což jako je třeba kvitovat s velkým povděkem. No, vidím, že vy dva si asi budete rozumět a tím chcem vlastně teda se dopracovat k té k tej veci pre poslucháčov, že já jsem si tak povedal, že těchto dvou pánů by nebo bolo odveci dať dokopy do jednej relácie. Pepe by mohol vlastne tak trošku vypomôcť s tou moderátorskou stránkou alebo takým spodu moderovaním. A že teda sa mi tak videlo, že by nebolo odveci, keby od decembra začali títo dvaja páni akoby spolu podielať sa na tej relácii, ktorú vám tu dnes e, prezentujeme. Ja som to skonzultoval tak s vami, pán Koler, vy ste vravili, že teda vám sa takýto nápad celkom pozdáva. Áno, ja som výrazne pro. Výra, som dokonca, dokonca výrazne, výrazne pro. Pepe, čo ty hovoríš na takýto nápad? Ako sa ti no, vôbec ja pozdáva som, možno ja to, čo... Ja som, ako hovorí pán Koller, podstěn. Ty si tiež <laughs> podstier. No, tak e, zatiaľ sme tu preberali také tie nelichotivé stránky toho, v, akej, v akom sa momentálne stave aj tá naša armáda nachádza, akým hrozbám tu dnes čelíme. Takže predpokladám, že toto budú tiež e, časté otázky, ktoré budete od poslucháčov v tejto relácii vydvaja riešiť. Samozrejme tie technické záležitosti e, potom si dohodneme, ako to celé fungovať bude, ale to, čo potrebujeme v tejto chvíli poslucháčom povedať je, že teda obaja do toho idete a obaja sa budete na takejto relácii spolu podielať. Teda to je no ja taká... by som ti mohol do toho skočiť. Jasné, nech sa páči. Ja by som asi mm, sa podielal tým, že nejakými tými aktuálnymi e, správami z boisk a nějakými tými postrehmi. Rozhodně. Já navíc mám poměrně širokou informační základnu, takže když by bylo třeba, můžu přeposlat. No super, tak to bychom se jo, dohodli. I, potom i mimo asi. internet, já mám i mimo internet hodně věcí, takže jako to si řekl bych, že se může případně i hodit. Musíme si pak vyměnit kontakt samozřejmě. No, to mm hmm. samozřejmě urobí technicky, ale co chcem povedať, vidíte, to je jako v tom obranom priemysle, že už se tak ten česko, český a slovenský začínají spájet, tak aj my to vlastně robíme v tomto rádiu, že česká strana se spojí so Slovenskou a vytvoríme takovou krásnou československou reláciu teda s dvomi odborníky, odborníkmi na túto problematiku. Inak chcel som sa Pepe spýtať z toho, čo si doteraz počul. Máš nejaké otázky na, na pána Kolera, možno k tomu, o čom doteraz hovoril, či ani nie, môžeme ísť na maily? No, čo som počul doteraz, tak e, akurát jedna poznámka ku tým Prakovciam. E, tam sa robili iba pásy na BVP a tanky T-72, e, ktoré boli kópie a nemecké technológie. To mi napísal kamarát, lebo on priamo pochádza z Prakoviec a jeho rodina prišla o prácu tam. No vidíš, Pepe, tak ty by si možno mohol začať ah, dávať... Zajímavý. Ty by si možno mohol začať dávať dokopy takú tú skupinu ľudí, o ktorej hovoril. Koordinovat. Ano, ano koordinovat to... skupinu kolem slovenského, historie slovenského obraného průmyslu. Já mám nějaké kontakty, ale to asi vy máte taky, to možná eh, vozím dříví do lesa. Máme kontakty na dost sběratelů vojenské techniky, to je poměrně široká parta na Slovači, že? Eh, no, chodíváme o... na slovenské piesky, jak vám to něco hovorí. Tak, samozřejmě, tak... tam jsem byl vícekrát a také ještě existoval Augaricio, že? Protože Mar- Marian Simeon se odtrhl a vytvořil poměrně velikou akci, která je blíže Trenčína, jmenuje se Laugaricio. Pěsky, já nemá, jako nemám, co bych dodal, my tam jezdíme s kamarádem a jezdíme tam fotit, máme tam různé kámoše svoje a tak dále. Paráda že no. najbližšie leto, ak budete schopný bez barlí tam do toho piesku, tak si tam dáme pivo potom. <laughs> tak, no, už se teším. Už ste na pivo hneď pozvaný. Dobre, poďme teda, poďme na to, na, na niektoré maily. E, samozrejme tým, že sme si e, Pepe teba prizvali do, do relácie ako človeka, ktorý teda bude sa na tejto relácii spolu podielať, tak tie otázky, ktoré teraz tu čítam, to už nie sú aktuálne len pre, e, pre pána Kolera, ale môžeš, ak chceš sa k ním samozrejme vyjadriť aj ty. Dobre? Mm-hmm. Tak poďme na prvé kolo mailových otázok, lebo je tu naozaj dosť. Dobrý deň, pár dotazů, jaký je váš názor na povinnou vojenskou prezenční službu vhodné obnovit? Takáto prvá otázka, pán Kolera. Prezenčná vojenská no, služba. Vhodné, nevhodné, oni, já teda nevím, ale oni proto hlavně nejsou podmínky. Řekněme si to na rovinu, tady máme otázku, kdo teda do té prezenční služby půjde. Všichni nebo někdo, muži nebo ženy nebo všichni, eh, kde pro ně vytvoříme zákon, aby ti to lidé se nevstekali, že on musí na tu prezenční službu a jeho soused ne, eh, tím pádem on vlastně ztratí zaměstnání, bude mít újmu nebo chraň Bůh mu padne firma. Eh, potom tady máme otázku číslo dva, co ti lidé budou mít na sebe, čím budou cvičit, kde budou bydlet, protože to se všechno zničilo a rozkradlo. Jako to by se muselo začít stavět celé znova a pokud mluvíme o prezenční službě, to jsou ročně desetitisíce, minimálně desetitisíce lidí, ale navíc nám naskáče další problém, což je otázka zdravotní způsobilosti těch branců, že? protože byly kategorie ABC, jak známo, a kolik lidí by bylo pro co použitelných a já se obávám, že tady by nám vznikly obrovské a téměř neřešitelné problémy a <laughs> museli bychom už začít i tím, kdo by ty lidi cvičil. Proto právě já jsem velký příznivec té, řekněme, skupiny, které, nebo oni jsou to dneska organizované roty, českoslovenští vojáci v záloze za mír, což by mohli být, protože jsou to většinou veteráni od armády, což a to, tudíž tito lidé by mohli klidně i dělat, řekněme, část toho výcviku. A já teda musím se přiznat, že tady zatím tu slovenskou část neznám, ale kluci tady v Česku mi říkali, že to, ty slovenské roty jsou lepší než české, takže to bych řekl, že je taky možná možná docela dobré, jen všichni nesmí mít politici plné kalhoty ze svých vlastních občanů, jenom protože ti občané jsou aktivní, mají rádi svou vlast a chtějí proto něco udělat. Pepe, chceš aj ty něco k, k tejto službe? Či ideme... Aby som asi spomenul slovenských brancov, ktorí sú e, naším úžasným systémom označovaní za teroristov a proti no. systémové živly, takže ono to funguje asi v Čechách podobně, že e, každý, kdo sa tvári troška, že je v maskáčoch, tak už je Eh, nebezpečných systémov. No inak to je jedna z otázok, ktorú tiež eh, poslucháč píše, že čo hovoríte na aktivitu pána Obrtela, Národnou domobranu, mali by sme sa snažiť vytvoriť ju oficiálne, ak kdo by no nemohol vstúpiť a čo by mala vykonávať. To je dobre, čo si spomenul Pepe, že naozaj my tu máme brancov, vy tu máte, vy máte v Čechách, eh, ako sa to u vás volá, tí vojaci v zálohe alebo také niečo? ČS vojaci v záloze ale jak říkám, ona půlka té organizace je v Česku, půlka na Slovensku, to je právě to úžasné. Hmm. U Národní domobrany nám vzniká jeden velký problém. Tam se dostali lidé, kteří skutečně mohou vytvářet problém. Jednak jsou pod kontrolou, pod kontrolou bezpečnostní informační služby, která samozřejmě pak eviduje všechny ty lidi, co v té domobraně jsou a bohužel výsledkem jsou pak věci typu politických provokací, které pak zase může stát využít k tomu, aby tyto organizace mohl zakázat tam hmm. jako došlo z tohoto hlediska k obrovské chybě, která asi bude těžko napravit. Takže kdybych já tedy měl k tomu něco říct, tak bych se spíš držel těch ČS vojáků v záloze, kteří pod touto kontrolou mm, nejsou a nefungují tam lidé, kteří jsou problémoví. Ještě jedna otázka na vás oboch. Co eh, hovoríte na členstvo eh, Slovenska, České republiky v NATO a na otázku vojenské neutrality? No, tak kdo začne? <laughs> tak môžem, ja budem kratší a <laughs> potom sa, <laughs> po, po, potom môžete ísť na to. Takže eh, ono by to bolo všetko pekné, eh, keby sme tu mali už nejaký základ, ale nemáme tu nič prakticky, iba tie expedičné zbory, eh, ktoré sú určené iba na určité operácie a nevieme si to tu uchrániť zatiaľ. Keby sme mali aspoň základ nejakej armády, tak ľahšie by sa odtiaľ odchádzalo, ale a skôr by schodnejšia cesta by bola asi politicky zmeniť túto organizáciu na niečo e, prospešné Európe. A čo si myslíš o neutralite, Pepe? No, je to pekná vízia, ale vidíme aj, vidíme aj e, Rakúsko, e, že sú akože neutrálni, ale pritom e, prakticky pôsobia v NATO takisto, alebo podobným štýlom ako my. Mm-hmm. Hm, bohužel to je pravda. No. E, takhle, co se týče NATO, hm, problém je v tom, že NATO vlastně porušuje svoje vlastní základní, eh, řekněme, základní ustanovení, protože když se podíváme na celou záležitost eh, prakticky, tak první článek říká o tom, že problémy se mají řešit mírovou cestou. Na to to nedělá. A další problém je v tom, že vlastně u NATO se velmi obtížně odlišuje ta politická část a ta vojenská část. A díky tomu e, jsme v situaci, že máme jakési NATO, máme jakousi Evropskou unii, eh, máme jakési státy v rámci těchto dvou společenství. Některé z nich nejsou v Evropské unii a některé z nich vlastně nejsou řádně ani v Evropě. Vezměme si problém Turecka, což je stát, který by podle mého názoru vůbec na to být neměl, protože je to azijská země, která do Evropy nepatří a která má jiné lidi, jiné myšlení, jiné náboženství, jiné cíle než Evropa. Ale musíme se podívat i na takové státy, jako je Albánie, která vlastně podporovala islámský terorismus v Kosovu a tak dále. A další fakt, eh, který je kritický, je v tom, že na to se neustále eh, roztahuje po světě. Přitom, když se podíváme na název na to, tak je to vlastně severoatlantické společenství, neboli to je vojenské společenství, které má chránit země kolem severního Atlantiku, to znamená tak někde od Německa na západ. A dneska se na to snaží dostat pomalu do Ázie, divné do Afriky. A to je podle mě velmi špatně, protože musí, můžeme díky takovému to natahování dostat v podstatě e, do války e, díky tomu, že se někde po, poperou Číani s Korejci. Jo? A Korejci jsou spojenci Spojených států a my budeme válčit za to, že se poperou Číňani s Korejci, to je přece úplná hovadina, takhle se to dělat nedá. A na to by se mělo zaprvé vrátit k tomu, co dělat má to znamená žádné další přijímání dalších států, eh, stabilizovat systém a řešit, eh, řešit problémy především mírovou cestou. A potom se můžeme bavit dál, protože já vidím obrovský kolaps na to v tom, že vůbec, ale vůbec účinně nereagovalo, ono nereagovalo ani neúčinně eh, na islámskou invazi. A to je, to je katastrofa a je to dáno právě tím, že součástí to je Turecko, kterou tu islámskou invazi iniciovalo a podporovalo dlouhodobě a chová se v podstatě vůči Evropě jako nepřátelský stát a tady si musí na to udělat pořádek a zamést před svým Prahem, ne teda vykydat hnůj s prominutím. A protože takhle to dál není možné, přece se nebude Evropa angažovat do všech možných válek, kde si v Ázii, kde si v Africe, eh, nepotáhneme na Rusko s tím, že nám pak budou padat na hlavu jaderné hlavice. Tady je třeba skutečně udělat zásadní pořádek, anebo je tu druhá možnost eh, na to zrušit a vytvořit, jak říkal správně pan kolega, úplně jiný systém evropské a případně pak světové bezpečnosti. Tím se měla zabývat OSN, jenomže Organizace spojených národů je dnes tak prohnilá, že se zmůže akorát na to, aby doporučovala Evropě, aby se tady nabrala co nejvíc migrantů. Takže my jsme v současné situaci tak, že by bylo třeba skutečně zrušit Evropskou unii, teda vůbec, to, jako to asi bez diskuze. A co se týče NATO, tak rozhodně transformovat na něco, co by sloužilo k eh, budování míru a nikoli vyvolávání problémů a agresí. Hmm. Keď už o tom hovoríme... Tak by som mohol, Martin? Jasné, nech sa Já Prerušiť na sekundu. Kľudne, kľudne. Tak je, počujeme sa? Áno, áno, počujeme, nech sa eh, páči. Zaujímavé, že eh, NATO skončilo tento rok operáciu v Somálsku, kde boli od roku 2008 a tam akože bojovali s, so somalským pirátstvom, ale ale to středozemné moře jim jako nefunguje. No. Tam, tam se jim jako nechce moc zasahovat proti pirátům na gumených no. člnoch. Přesně tak. To je přesně ukázka té dvojaké, špatné a pro Evropu nebezpečné politiky. Teraz, Jak by eh, se mohl ještě... Můžeš, to si jasné. Jsem si spomenul teraz, uh, to mi hovoril kamarád, že, že opalujem, opalujem se v Líbii na pláži, uh, nabehli tam chlapci z, z, z tejto z pobrežnej stráže Európskej únie a vyložili ma v Taliansku. no to Takže je ten... asi tak to funguje, no. no to je jak ten vtip, jak ty němečtí vojáci jdou po ulici v Berlíně a chystají se, že poletí do, do Afriky bojovat a tam té kavárně se povalují ti migranti, no. smějí se a volají na ně pozdravujte doma. Hej, to, to taký kreslený vtip, čo? Ano, čo koloval. Chcel jsem se ešte spýtať, lebo máme tu ďalšie maily, tak samozřejmě k ním prejdeme, ale keď jsme už spomínali to NATO, evropskou unii, a tak, teraz sa dosť rozpráva, dnes jsem nejakú informáciu zase zachytil, dosť sa začína hovoriť o, e, o vzniku evropské armády, že teda krajiny evropské unie by urobili nejakú že spoločnú armádu, to už sa aj predtým hovorilo, ale teraz ako ten Trump vyhral v Amerike, tak v Európe niektorí chytili z toho šoky, <laughs> niektorí politickí lídria teraz tak začínajú naznačovať, že na Ameriku sa už asi nemôžeme veľmi spoliehať, tak mali by sme si tu budovať svoju vlastnú silnú európsku armádu. E, ako sa vám takýto, na, na, takýto nápad pozdáva? Je to vôbec reálne? tak kdo? no a vy, pán Koler, nech se páči. <laughs> tak, já, takže já bych začal tím, že Evropská armáda existuje, je to takzvaný Eurokorps, e, Potom tady máme nějaké společné námořní velitelství a tak dále. A když by se to všechno spočítalo, tak ejhle je to asi 100 tisíc vojáků s technikou. Takže tvrzení, že máme budovat evropskou armádu, je blbost, protože evropská armáda existuje. E, problém je v tom, že evropská armáda sice existuje, ale nedělá to, co by měla, protože kdybychom poslali na jich eh, Řecka, na jich Itálie 100 tisíc vojáků plus ty válečné lodě, tak nemáme žádný problém s ilegálními migranty. To je první věc. E, druhá věc, vybudovat nějakou velkou evropskou armádu by byl obrovský problém z více důvodů. Za prvé, Každý stát mluví jiným jazykem a když se podíváme na vojáky, oni sice všichni takzvaně jsou schopni se domluvit anglicky, ale když dojde na lámání chleba, tak zjistíme, že to, ne, že to není pravda, protože nemají praxi a oni to prostě pozapomínají. Na druhé straně je tu další problém, že Evropa je roztažená, skládá se z mnoha zemí, které mají úplně jiné zájmy. A teď mě řekněte úplně na rovinu, vyzní to blbě, ale jaký má Portugalec zájem bojovat za Slovensko? To ani nevyznělo bylo, podle mě to vyznělo úplně logicky. Co <laughs> jste se spýtali? No však tak, samozřejmě. No. Pak se podíváme na další věc a když, se, když vidíme, kolik je v Evropě různých druhů výzbroje, bože, jak by to chtěla ta armáda logisticky zajistit. To je každý, každý stát má svoje uniformy, svoje boty, svoje pušky, svoje auta, svoje tanky. No to je, to je něco naprosto šíleného, to by se musela především unifikovat výzbroj a výstroj, aby to vůbec fungovalo. A když vidím ten, řekněme slušně řečeno, nepořádek, jaký je v rámci Evropské unie, tak já si tu evropskou armádu hlavně vůbec neumím představit. A teď se podívejte, budeme mít evropskou armádu a k čemu bude sloužit? To ji postavíme na ukrajinské hranice do Ruska? No, už nemusíme, tam už máme českých a slovenských vojakov okrem iných. Ty hej. už tam teda stojá a bráňa <laughs> západnou civilizáciu pred východnou hrozbou. Uh, Pepe, chceš aj ty k tomu niečo? No já se len eh, obávám, že vlastně Evropa teraz eh, a, aké děti vychovává různých šamponí, šampónikov eh, vyčesaných s, mo, s mobilmi ovačku a většinou se to do něho pozerají, takže nejsem si vůbec jistý, že by byli schopní nějakým způsobem spôsobom hmm. sa e, urobiť z nich nějaký vojaci které by měly nějakou, nějakou tu údernou sílu. Hmm. No to taky, protože ta morálka je katastrofální a všichni mají na všechno právo a nemají žádné <laughs> povinnosti. to je právě. Ano, to je, no. to je zásadní problém a hromada lidí dostává peníze za to, že nic nedělá, takže ano, s tím naprosto souhlasím, je to otázka i morálního rozkladu té hmm. společnosti. Ano, já jsem dnes zachytil, to vůbec nesouvisí s témou, kterou rozoberáme, ale s témou toho, co teraz rozprávate. Dnes jsem mal akurát takovou zprávu, že v Anglicku dnes, eh, v nejakej škole v Londýne, no nie dnes, ale v týchto dňoch. Eh, predstavte si, akú veľkú vec urobili. Urobili tam neutrálne, rodovo neutrálne záchody, aby teda mohli chodiť aj chlapci s dievčatami spolu. Bo to je, to je také, viete, že diskriminačné, keď majú chlapci svoje záchody, dievčatá, to je, tak urobili také, že neutrálne pre všetkých. A pani riaditeľka je z toho nadšená, lebo teda aj chlapci a dievčatá už sú teraz v kope. A čo tým len chcem povedať, prečo som to spomenul, že my dnes žiaľ Bohu vážení poslucháči, my dnes žal Bohu, toto je Evropa. Takéto nenormálnosti sa tu riešia. Toto je, toto je to, čo my riešime. My, my neriešime to, že vyšla správa, že, piatý, že každý piatý človek na Slovensku trpí chudobou. To je nepodstatné. To je, to je blbosť, to, to neriešme. Ale společný ajzel. To, ale to je nedôležité. To, že to, to vám povedia, že viete čo, že každý piatý je preto chudobný, lebo my nemôžeme za jeho posratý život, že on si nevedel zariadiť to, aby nebol chudobný. To je jeho problém, že on nevedel sa po 89. postaviť na nohy. To je jeho chyba. No. My tu máme slobodu a má šance každý rovnaké, jak to sa povie. Ale my máme Boris, iný problém. Že eh, my máme... mi vždycky hovorieva, keď, keď sa rozprávame, že že aj Rím zhorel kvůli dekadencii, hmm? takže ja si myslím, že takisto dopadne Európa. No však to chcem povedať, no, vieš, že, že to je presne to, čo hovoríš Pepe, ty, že že no ako teraz týchto šampónov, tý, tý, tý, týchto chlapcov, čo, čo majú už ušie nožičky v tých obtiahnutých rifliach ako dievčatá, jak vôbec môžeš s nimi počítať do nejakého niečoho obraného, čo má, čo má nejak zachrániť krajinu, obrániť krajinu, prostě nič, nula bodov, koniec. My tu riešime spoločné hajzle pre dievčatá a pre chlapcov, lebo rodová rovnosť je dnes najdôležitejší problém Európy. A, a to je šialenosť, do ktorej sme sa dostali, do ktorej nás dostali takí ľudia ako Pietruchová a podobní blázni, a, ale toto my tu teraz reálne riešime. Ja teraz budem reálne, vy... akože teraz iba tým, že som toto povedal, budem reálne čeliť možno jej hnevu teraz, ale ja to poviem otvorene, lebo to je hrozné. Ano. To sú strašné veci, čo my tu máme. Toto Za je tá katastrofa. budete chodiť na společný záchod. Áno, tak. No, dobre, ideme na ďalšie maily, lebo nestihneme to už ani dočítať do konca relácie. Tak taký pekný mail prišiel od Martina, že pozdravujem pána Kolera a želám mu pevné zdravie. Nič nepíše ďalšie, iba vám želá <laughs> pek pevné zdravie, to je milé. No, dneska ho potrebujú. <laughs> Vy ste boli dnes na vážnom trhaní zuba, čo viem. To taky. Tak dúfam, že to už... vytržený zub, rozpíchanou, rozpíchané patro, injekci Bože v a zabandážovanou nohu. Strašné. Vy jste jako taký vojnový veterán v této chvíli. No, jsem eh, říkal, uh, že, že vypadáme, když jdu od Stalingradu. Božena nám píše, jinak keď už máme militární reláciu, tak Božena je aj odmíňovací zariadení, nie? Svatá <laughs> pravda, Však. Božena jedna a dva, znám, znám, znám. Ale teraz nám píše jiná Boženka, že dobrý večer, názov Polnica je pekný, to už teraz naráža na názov relácie, názov Polnica je pekný a vhodný, hoci mám pocit, že sa tak volala kedysi za socializmu nejaká braná relácia v televízii. Bola taká relácia? Ja neviem, ja si nepamätám. Ja som mal 9 rokov, keď sa to celé rozsýpalo. Šup. Já nevím. No, aby nás tu nejaký niekto neobvinil, že to <laughs> nějaké socialistické názvy vyťahujeme, ale kebe obvinil, Já mám nevadí. dojem, že se to ale nemenovalo Polnice, Ježiš, ale to bol jako, jako svým spôsobom. Do... Tak vy máte nějaký pořad na Slovači, aspoň a armádní, mož, a možno, no. nedokázali ti Somári ani vyrobiť. <laughs> Môže byť, že, že to sme mali my nejaký slovenský Polnica. Eh, dobrý večer, navrhoval by som názov pre novú reláciu KPZ Krabička poslednej záchrany. <laughs> Napísal Andrej. <laughs> to je s tou cigaretou, ne? <laughs> Krabička poslednej záchrany. A dám ešte ďalší mail od Pavla. Dobrý večer do štúdia. Pozdravujeme vás, Boris, a hlavne pána Kolera. Oboch si vás veľmi vážim. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za túto novú reláciu. O to viac, že pán Koler bude hlavný vedúci. <laughs> hlavný no, nejsem si tak istý. <laughs> Říkám, nikdy jsem nic nemoderoval, no, takže aby ešte nebola velká počujete, ostuda. všetko je raz po <laughs> prvý raz, to je v poriadku. Relácie, kde vystupoval pán Koler, píše poslucháč ďalej, mám všetky napočúvané, či už zo slovenského slobodného vysielača, alebo aj z českého. Je to skutočný zahraničný odborník, ktorého by si mal každý vypočuť. Mám otázočku alebo taký dotaz. Myslí si, že Slovensko a Česká republika by mali vystúpiť z NATO? To sme už v podstate odpovedali na túto otázku. Já jsem to eh, řešil Hej. včera dvě hodiny na, na svobodném rádiu. <laughs> No, takže túto otázku už máme zodpovedanú. Uvidíme, za akou otázkou prichádza poslucháč, ktorého máme na telefónnej linke. Dobrý večer. Jo, dobrý večer, to jsou ještě já jednou, Standa z Moravy. Já jsem vám chtěl říct, že to se ta relace se jmenovala, jmenovala Polní pošta. Bylo to pro jaký tak. se v sobotu. Aha, Polní, polní pošta. pošta. to byla. Aha, dobré. Polní tak. pošta. Jo, a teď jsem se Výborně. chtěl Výborně. Polní pošta to byla. A vysílají vždycky v sobotu odpoledne. No, tak děkujeme. velmi pěkně. No, a ještě vrátit jako k tomu, eh, k té mládeži. Jako. Podívejte, pokud školy nezačnou eh, jako občanskou výuku tak, jak majou, a ne aby zaváděli, teď třeba na Zlínsku bylo, já nevím, jestli to je pravda, nebo jestli to kachna, takže na školách už začínají děti jako vyučovat co to je jako ten jejich Korán nebo co. Tak prosím no, vás. Tak to se bohužel to děje, to dělají u nás neziskové organizace, které si z toho dobře žijí za peníze z celého světa. Jo. To je tak, když jo. někdo je líný a neschopný povaleč, tak si vymyslí nějaký projekt takový to a otravuje s tím děti ve školách. Jo, ale já si myslím, že tady, tady nesou vinu, ale naši politici, jako tohle to přece, no, to někdo musí říct. ministerstvo školství, tak jako prostě, pokud je začneme vyhazovat, jo, jako jak se říká už, ale natvrdo už, jako, tak oni si sama budou furt zametat, oni si sama budou furt zametat, jako. No, hlavně škola by měla podle mého názoru být <laughs> apolitická. A Korán dneska není náboženství, to je ideologie a k tomu není co dodat. Hmm. A pokud chtějí učit Korán, já jsem pro, pokud budou mít, řekněme, v rámci nějaké občanské výchovy jednu hodinu na téma křesťanství, jednu hodinu na téma teda Korán, jednu hodinu na téma judaismus, jednu hodinu na téma buddhismus, ale ne, že se to zúží na to, že do lidí pumpují furt jenom Korán. To se mi teda opravdu nelíbí a vidím to jako vyloženě nepřátelský čin. Já bych Pane Koler, že vám skáču do řeči. Já bych to vůbec zakázal. Dneska totiž v rakouských novinách, eh, jako jmenuje jsou ty noviny Hojte, a na první titulní straně bylo, že farář na obecní škole řekl, že Ježíšek neexistuje. Tak pro boha, co ti lidi chcou, když oni můžou jít s tím papežem jako se schovat už, jako ani no, už někde. Papež no, František vystupuje velmi podivným způsobem, bych řekl. No. Když se vyjádřím slušně a podle mého názoru je to tím, že vydíratelný za dobu svojí ostudné éry, kdy podporoval eh, vojenskou chuntu, která vraždila lidi v Argentíně. On má z té doby máslo na hlavě a proto je hmm. vydíratelný a proto ho tlačí do těch špinavostí, které dělá. Dobre, teraz už, aby sme zase veľmi ďaleko neušli od témy, ďakujem v každom prípade poslucháčovi na Moravu, majte sa pekne do počutia. Máme tu ďalší mail, teraz špeciálne pre PPH. E, poslucháč Marek sa teší, že teda e, rozšíriš túto reláciu aj ty, teda svojim, e, svoj, svojim prístupom. A teda keď už ťa tu máme, tak sa chce spýtať, lebo teda, že sleduje tvoju stránku a chce sa opýtať, že ako to vidíš momentálne so Sýriou po tom, čo sa deje vo východnom Alepe. No o tom som chcel zrovna uh, hovoriť s pánom Kolerom, že tam začína teraz vznikať dosť veľký problém ohľadne vyhlásenia Erdoána e, z tohto e, pre mňa teroristického štátu severne od Sýrie a vyhlásil, že e, teraz začína ten správny boj o oslobodenie Sýrie od Asada, takže ono tie jednotky, jednotky sírske a prakticky proxy teroristi tureckí už sú od seba len pár, pár kilometrov a Eh, teraz prídu tie správne problémy, keďže eh, Rusko je akože priateľské teraz s Tureckom, ale pritom budú asi nutení bombardovať eh, tieto jednotky, pokiaľ pokiaľ tam nepríde nejakej zmene alebo dohode alebo nejak diplomaticky, že by to vyriešili. No, no to no z toho kúká celkom pekný jako problém. No a to není jediný problém, další problém bude zajtra Eh, tam zajtra má Ukrajina naplánované eh, raketové cvičenie, strelbu raketami nejakými. Prived, eh, chcel, normálne chceli strieľať ponad Krym, ale to im Rusi vysvetlili, že nie a chcú strieľať niekam asi do, červené, do, do mora No, ale... by netrefili nějakou americkou loď? <laughs> No to, to, to nevím. <laughs> Američania se pravděpodobně siahli, siahli na, do svojich kolonií tam eh, na západ a uvidíme. No, eh, Rusi slubovali, že jim všetko zostrlia, eh, čo tam budou strieľať, takže uvidíme, ale tieto provokácie, dokiaľ nebude asi Trump vyhlásený oficiálně za prezidenta, dovtedy E, sa môžu snažiť niečo vyprovokovať. No, to, čo Pepe hovorí, to je vážna vec, pán Koler. E, naozaj, ja som tiež tú správu, predpokladám, že je to spravdivá informácia o tom, že teda povedal Erdogan, že, e, že teda Turci idú z, zosadiť režim Bašara Asada. On teda tvrdí, Erdogan hovorí, že teda nejde o to, že by chcel získať nejak sírskú pôdu, ale že to robí Turecko vlastne kvôli tomu, lebo ono si všimlo to Turecko, že, že Asad je diktátor a on chce krajinu vrátiť ľuďom sírskému, sírskému ľudu, <laughs> ktorý si inak mimochodom zvolil Asada za svojho prezidenta, ale dobre, nechajme to, je asi nepodstatné, ale že on sa rozhodol, Erdogan sa rozhodol, teda príslušník cudzej krajiny sa rozhodol, že on ide Sýrčanom vrátiť ich krajinu, lebo im ju Asad zobral asi. A to tak... jsme přesně u základního problému, k čemu máme organizaci Spojených národů ta by měla okamžitě reagovat tím, že vyhlásí globální sankce proti Turecku, které chce vyvolat válku. Jenomže organizace Spojených národů je k ničemu, proto já říkám pryč z Evropské unie, odchod z organizace Spojených národů, kde teď cpeme stále peníze a nic z toho nemáme, leda problémy. A nakonec teda nám nezbyde asi nic, než transformovat na to, ne z něho odejít protože všechny tyto organizace naprosto nefungují. Takže jestliže e, se dostáváme do této situace, tak uvidíme, <laughs> jak to teda dopadne, kdo bude na koho v té Syrii střílet, ale jako od Erdogana jako je moc pěkné, že vykládá, že, Sadat je, že Asad je diktátor a on je teda patrně demokrat. No, to, to <laughs> skutečně sedí. No ale, no ale je vůbec reálné, že by si to trůfol uh, uh, Erdogan že by si trúfol na Rusov, lebo on tým vlastne, že si trúfne na Asada, si v podstate trúfa na Rusov. No, to... hele, Erdogan má 800 tisícovou armádu pomalu, takže on si může troufnout docela dost to jako není žádná armádička a kromě toho Seljuský Turek je docela slušný bojovník, tam může být opravdu veselo a hlavně Erdogan ví, že američani ho nechají být a kdyby se něco semlalo, tak naopak to bude eh, výhodné, protože američani by řekli, že Rusové napadli stát na to. Mm-hmm. Čiže mu... To je přesně to, co já říkám, že Turecko by nemělo vůbec být členskou zemí na to. Posluchač na telefonu, linke, dobrý večer. Dobrý večer akurát já jsem se teraz, eh, počúval jsem vás, váš rozhovor, pozdravujem oboch eh, pánov v studiu. Chcem se vás opýtať, eh, čo si myslia páni ohľadom ohľadom odchodu z Európskej únie a z NATO, a, že takýmto štýlom, či sa to dá zrobiť, že obnovia Československej socialistické republiky ne za obnovu komunizmu, ale za obnovu uh, útvaru co se týká toho, lebo Československá socialistická republika nikdy e, nestúpila do paktu NATO ani do Európskej unie. A tým pádom by sa urobilo depreputation, čo sa týka odmietnutia všetkých dlhov. Ďakujem veľmi pekne. Pekný názor. Ďakujeme, ďakujeme pekne, do počutia. My no. jsme kdysi, kdysi jsme řešili, jak se dostat, je tak z legrace, když jsem pracoval na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak jsme řešili, jak se dostat rychle do Evropské unie a tak nás napadlo, že bychom na základě historických vazeb eh, mohli vytvořit personální unii s Lucemburskem a tím pádem bychom byli hned členy Evropské unie. No. <laughs> Takže to je něco podobného, jako dát dohromady zpátky Československo, ono by to asi nebylo špatné. Já vím, že když jsme dělali v létě demonstraci v Plzni, tak mi tam jeden kamarád říkal, když se hrála česká hymna, ale měli by teda hrát celou. Čili smysl, že by se teda měla hrát i slovenská. A jako je to zajímavý nápad, ale samozřejmě z právního hlediska je otázka, že Eh, vlastně Česká republika a Slovenská republika jsou nástupnické státy Československa a oba do toho NATO vlezly. A je otázka tedy, nakolik jako nástupnické státy, pokud by se spojili, by jim ta eh, povinnost tom NATO zůstávala. Navíc ono eh, vlastně z NATO by neměl být tak velký problém vystoupit, ale i kdybychom nevystoupili, přece kdyby ti politici se nechovali jako blázni, tak by stačilo, aby jsme se eh, jaksi nezúčastnili těch nejhloupějších akcí eh, někde po světě a řekli, ano, my teda se držíme té základní preambule na to, my teda budeme hájit prostor sever, jaksi severního Atlantiku a nás nezajímá, že tamhle se perou vagabundi v Iráku a teroristi eh, v Líbii a v Sýrii a Afganistánu, co je nám do toho, jako severní Atlantik není hranice Ukrajiny, držme se teda základní prámbule na to a pánové, pánové na všejpu v Bruselu, včetně generála Pavla, ať nám všichni políbí, že jo. Hmm. A že nám niekto volá, počkajte chvíľu s tými telefonátmi, ja tu mám strašne veľa nevyriešených mailov, aj tie musím čítať. Uh, Pepe, môžem ísť na ďalší mail, alebo chceš aj ty k tomuto niečo dodať ešte? Mm, mm, Česku. No, já bych som možno len že je, je to síce pekná vízie, ale nevidím to nějak reálně, já jsem dost realista, takže uh, skôr asi, Já si myslím, že ta EU vyhnie sama znútra, jako už hnie slušně. a je to cítit. Myslím, že to cítíte v Čechách a, a z toho to na to, uh, bolo by to pekné, no ale eh, hovorím, jako som hovoril predtým, možno naša jediná možnost, aj keď je to <laughs> je to asi problém cez tie voľby tam dostať normálnych ľudí, ktorí tak. budú e, e, za naše záujmy niečo robiť a nie za záujmy niekoho cudzieho. Hmm. Ano, jak já říkám, budou nést hlavu hrdě na krku místo, aby měli zaraženou mezi půlkami někoho v cizině. <laughs> Vravím, že počkajte chvíľu s tými telefonátmi a zase tu telefon zvoní. Počkajte chvíľku, musím čítať aj maily. Dobrý večer, srdečne vítam českého priateľa, ktorý sa odvážil osviežiť vysielanie Slobodného vysielača. Pozdravujem aj Borisa. Jedna otázka, na čo nám vlastne bude naša výzbroj a vôbec udržanie e, obraných systémov Slovenska a Českej republiky, keď máme za chrbtom nášho veľkého svetového policajta, ktorému platíme za tzv. ochranu, ktorý disponuje obrovským arzenálom najmodernejších zbraní, ale súčasne vyhlasuje, že by len vo výnimočných prípadoch zasiahol v prípade, ak by bol napadnutý niektorý zo štátov NATO, žiadať 2% HDP a neposkytovať žiadne záruky. Američan by to komentoval slovom shit s výkričníkom. Nebo bullshit. <laughs> Lebo takto. Prejde A pán Koller, eh, napadla, napadol ma jeden názor relácie, neviem, ak môžem, eh, či by to nemohlo byť kasus belli, eh, keďže všetky vojny vznikajú nejakou zámienkou k tejto vojne. Ale to je krásný název. To je krásný název. Kasus belli? Hm, no, no Takže máme tu jedného prvého vážného uchádzača, kam jsou zbeli. Po, po, aj polnicu tu zatiaľ máme, aj myslím, že budú aj ďalšie nejaké návrhy ešte od poslucháčov. Možno sa k tomu aj dopracujeme, keď budem čítať ďalšie maily. Takže k spomínanému teraz e, mail od Ľuba, k spomínanému pomeru počtu tankov NATO a Varšavskej zmluvy treba pripomenúť, že aj, na, aj nájdené oficiálne čísla nemusia zodpovedať počtom v našom laickom ponímaní, pretože NATO počítalo do počtu Varšavskej zmluvy aj bojové vozidla pechoty BVP-1 a BVP-2 ako ľahké tanky. Čiže preto by vraj tie počty nemuseli sedieť. Uh... No já nevím teda, ale já mám teda oficiální dokument KOSKY a tam teda BVPSů byl skutečně mezi obrněnými transportéry a bojovými vozidly a tanky jsou tanky. Mm-hmm. Eh, dobre, ďalší mail. Kvôli tomu to už takto zrychlenie všetko čítam, lebo aby sme toho stihli čo najviac prečítať. Dobrý večer do štúdia. Myslí si pán Koler, že výbuch 50 tón vojenskej munície v sklade Vrbietice v okrese Zlín v ah. roku 2014 bol prácou tajných služieb, ktoré mohli pred explóziou muníciu niekam vyviezť a predať a následným zinscenovaným výbuchom sa iba validovalo jej zmiznutie? To je prvá otázka. A druhá, považujete ministra obrany Českej republiky pána Stropnického za človeka zastávajúceho české národné záujmy alebo skôr záujmy USA a NATO? No tak druhá otázka není co dodat. Pan Stropnický je dlouhou, dlouhou dobu mým favoritem, protože já s ním mám osobně velmi špatnou zkušenost. Takže za prvé, podle mého názoru, je to diletant odborně, který tam vůbec nemá co dělat. Já bych doplnil, že za poradce má režiséra Marhoula, když oba někde byli společně za předlistopadovém období jako komunistické nomenklaturní kádry v armádním uměleckém souboru a posilovali tam vědomí, vědomí eh, politi- a politickou úroveň našich vojáků. To mluví za vše, co je to za lidi. A eh, kromě toho o něm je známé, že je napojený právě na ty nadnárodní, nadnárodní zájmové skupiny, takže takový člověk by vůbec neměl, vůbec neměl být státním zaměstnancem a reprezentantem státu. A ta prvá otázka ohledom Vrbětic? No, Vrbětice, tam jsou dvě teorie. Tam jedna teorie je ta, že si tam jedna firma navezla nekvalitní dynamit a ten se jim E, od z Balkánu a další věci, které tam neměly být a e, ten dynamicím vypotil, vypotil nitroglycerin a proto zmizeli ti dva pánové. To se i ví, která to byla konkrétně firma. A druhá věc je, že skutečně tam mohlo dojít k tomu, že buď šlo o pojišťovací podvod, aby se zakryl nějaký chybějící materiál a to ať buď teda buď tedy nějaké soukromé firmy, která s tím provedla nějakou lupárnu, anebo i tak, že se to přesunulo přes nějaký, přes nějaký státní systém. Takže tyto dvě, tyto dvě verze jsou, ani jedna z nich teda není samozřejmě oficiální, vlastně oficiální verze vůbec neexistuje. A teraz je to otázka na neviem, že dokonca vás dvoch, ale ešte na mňa, ja asi neviem na to odpovedať, ale dobrý večer, chcem sa opýtať hostí, aj mňa teda, že čo by ste povedali na to, aby napríklad slovenskí bránci boli len ako predskokan k profesionálnym ozbrojeným silám, Proste u bráncov by ľudia išli dobrovoľne, naučili by sa tam návyky, zistili na čo majú a podobne a tak Eh, by štát vlastne podporoval domobranu a získal by dopredu pripravených ľudí v podstate zadarmo. Čo si o tomto myslíte? Marcel zapýta. Hmm. Já to vidím jako do, relativně dobrý nápad. Eh, kromě toho, ono by možná to šlo dotáhnout i do další úrovně s tím, že, že by se samozřejmě mohli zapojovat do nějakých aktivit armády. Problém je jinde. Eh, já třeba se dívám s poměrně velkou nedůvěrou na Eh, budoucnost aktivních záloh v České republice, to je oficiální součást armády. Eh, to jsou samozřejmě ve směs eh, velcí nadšenci a až na pár výjimek i slušní vlastenci, ale tady je vždycky problém, aby nebyli pak zneužiti a poslání někam bojovat do Pobaltí nebo Ukrajinu do cizí války za cizí zájmy. To je největší nebezpečí a to dneska řešíme a to jsme zase u toho, že máme takové ministry, jako je pan Stropnický, kteří mají vztah ke všemu jinému, než teda v zemi, ve které žijí. A e, aby se toto všechno mohlo nějak pozitivně realizovat, otázky těch e, branců a tak dále, v první řadě bychom měli vyměnit ty politiky, kteří jsou hrozbou toho, že by tito lidé mohli být naprosto nesmyslně zneužiti. Hmm. To byla otázka i na teba, Pepe. Čo si o tom myslíš? No tak normálně mi to <laughs> Martin vytrhol z úst, takže <laughs> obávám sa, Že, <laughs> obávám sa, že títo euroatlantisti vo vláde by e, kľudne obetovali týchto e, aj dobrovoľníkov a a treba a ľudí treba aj nejakým spôsobom motivovať, aby aj vstupovali aj, aj do dobrovoľnej domobrany. Nemôžu to robiť zadarmo, nemôžu to robiť úplne zadarmo a uh, bez nejakých náhrad, alebo že by prišli o zamestnanie a tak, takže uh, bolo by to pekné, ale najskôr asi musíme vymeniť tých politikov. Tak ďalšia otázka sa týka relácie už konkrétnej. E, píše nám Zuzana, že teda začala počúvať neskôr a nezachytila ako by zhruba tá relácia mala vyzerať, tak e, už to, už to z časti uh, pán Martin Koller povedal. Mne samozrejme ste poslali e, ten náčrt relácie, tak ja to len tak prečítam, že čo by teda mohlo sa od toho decembra objaviť, na čom by títo dvaja páni uh, tak teda Pepe ako aj, aj pán Koller mohli spolupracovať, čo by ste teda mohli počúvať e, z nášho éteru. Len to akoby zopakujem. To je taký hrubý náčrt, to sa samozrejme môže meniť aj vplyvom A toho... právě my bychom uvítali, kdyby posluchači se k tomu vyjádřili a posílali co nejvíc různých návrhů, aby jsme byli chytřejší a můžeme prvních dvou, řekněme, těch relacích ji nějak nebo třech doladit tak, aby to vyhovovalo i záj, zájmu posluchačů, protože to je to hlavní, že jo, to není relace pro nás, tak. to je relace pro ně. To není nic, nič, čo by se v této chvíli strieľalo, jako se na Slovensku hovorí, toto se ještě může upravovat, ale ten taký, taký zhruba predbežný návrh je ten, že tá relácia by mohla začínať odpovediami na rôzne otázky, dotazy ešte z minulého diela. Zase vás chcem poprosiť, počkajte s tými <laughs> telefonátmi. Ja viem, že sa snažíte veľmi dovolať, ale chvíľku. Eh, čiže začínalo by sa to, povedzme, že taký hrubý nárys eh, otázkami poslucháčov ešte z minulého dielu, na ktoré, povedzme, sa nestihlo zareagovať. Eh, potom by bola tá parketa, kde teda sa už aj, aj PP uchádza, že toto by vedel pripravovať a samozrejme spolu s pánom Kolerom, e, že čo sa vlastne stalo, také tie aktuálne informácie, z rôzne komentáry, áno, z bojísk, udalosti. Teda teraz samozrejme najviac letí blízko východný kút sveta, teda čo sa tam deje, ale aj z, z, z iných bojísk na svete, doma, v zahraničí, čo teda sa v tomto smere deje, také tie aktuálne novinky. Potom eh, je taká predstava, že eh, to, čo vlastne, čím sme aj túto reláciu začínali, rôzna technika minulosti, súčasnosti, aké sú nejaké trendy nové, eh, pokiaľ ide o vývoj vojenskej techniky. Toto je jedna, jedna z oblastí, ktoré by sa tiež mohli riešiť v spomínanej relácii. To, čo sa mne veľmi páči, taký ten edukatívny rozmer tej relácie, kedy ste hovorili, pán Koler, o tom, že teda dobre by bolo spomínať aj, aj na tú históriu, na rôzne výročia, na možno nějaké významné bytky z minulosti, zaujímavé osobnosti. Spomínali ste Štefánika, iné, iné osobnosti. Ono sa to síce nezdá, lebo máme pocit, že veď, ale o tom sa učí v škole, ale, ale to je také iné, keď sa to učí v škole, iné, keď sa to povie tu a s nejakými takými informáciami, ktoré v tej škole chýbajú. Čiže toto vnímam ako veľmi dôležitý, dôležitú súčasť relácie trošku naozaj aj, aj pripomínať nejakú slávnu minulosť, nejaké také tie dôležité udalosti, ktoré sa spájajú aj, aj z hľadiska toho vojenstva s našimi národmi. To je taká tá ďalšia oblasť. No a e, potom, ako ste hovorili, tá relácia by možno mohla obsahovať aj tak akoby informačné okienko, aké akcie voľnočasové sa pripravujú, kde môžete ísť do akých múzeí vojenských, možno na výstavy, na akcie rôznych skupín doma v zahraničí, možno nejaké filmy odporučiť dobré, do, <laughs> dokonca až taká, takú vec, že počítačové hry možno. No a Uh, tam sa mi páčil ešte jeden bod, ktorý ste tam navrhovali, že možno by nebolo odvecie nad tým porozmýšľať v relácii, že nejaké tie bezpečnostná, e, nejak, niečo tak ako bezpečnostná prax, ako prežiť ohrozenie, vojnu, uh, nejaké Máme. tie typy, tri, e, typy na sebaobranu, vybavenie a tieto záležitosti. Ano, i to se dá. No, toto by bylo tím. počkáme si, co, co nám vlastně posluchači odpoví, protože, tak. jak říkám, ať napíšou, co chtějí. Tak, takže... My jsme tu pro ně. Ale Zuzana se pýtala, že teda zhruba, ako by to mohlo vyzerať, takže zhruba tento náčrt je takýto, ale tak, jako už viackrát pán Koller povedal, samozřejmě ten, to se může meniť podle toho, čo si vy budete prijať. A... Uh, já bych doplnil totiž jednu věc, jako já vždycky nevychovaně skáču no, do řeči, to je v poriadku, to je ale v Eh, proč vlastně ten edukativní rozměr? Já vycházím z toho, že tento pořad sledují lidé, kteří mají zájem o věc a sami leco zvědí ale většina z nich se tím nezabývá profesionálně. To je první věc. A většina z nich asi má také svoje zaměstnání a nemá čas se dohrabávat ve všech možných detailech, zajímavostech, některé, k některým informacím se ani nedostanou. A právě proto si myslím, že jim můžeme ten obzor rozšířit, protože oni mají zájem, jinak by tu relaci neposlouchali. A to je hmm. důležité, že ten zájem z jejich strany je. Tak. A píše Jozef, páči sa mi nultá časť relácia, rovnako aj posádka na jej palube. Vymyslieť jej názov som si zobral za svoje. Moje návrhy zatiaľ omiery v NATO alebo falošná vlajka dnes večer. Aj takéto návrhy padajú. A ďalší mail, podľa dnešných Čechoslovakistov sú Česká republika a Slovenská republika nástupníci ČSFR len de facto, ale nie de jure, lebo neprebehlo referendum rozdelený, rozdelení, čo bolo podmienkou v ústave ČSFR, preto žiadne následné právne akty nie sú legálne ani členstvo v EU a NATO. Toto nám napísal poslucháč a ešte zoberieme poslucháča aspoň na telefon, lebo už toho veľa nestihneme, pomaly sa nám relácia končí. Dobrý večer. Dobrý večer, Jano z Bratislavy. E, na záver by som chcel povedať na takú jednu svoju myšlienku. Keď som bol malý chlapec, mal som hrdosť. Keď som lepil plastikové modely lietadiel Smolik Eš 238 a 534. E, e, páni, ktorí sú tam asi budú vám vedieť povedať, čo znamenali pre začiatok druhej svetovej vojny, napríklad súťaž e, lietadlo v Antwerpách, myslím, že to bolo, a čo to znamená Itálie, bp 534 potom som letel MiG-15, MiG-21. A teraz som dospelý chlap a tá hrdosť mi tu chýba. Nemám byť na čo hrdý. Nemám byť na čo hrdý na Slovensko, na, na Čechy. Ako čo máme? Nemáme nič. Môžem byť hrdý na Rusov, ktorí robia uh, to, čo robia v Sýrii, že sa postavili na stranu pravdy Mám priateľa, ktorý býva v Bratislave, má 70 rokov, môžem povedať, že môj priateľ je zo Sýrie, e, je z 10 člennej rodiny. Jeden jeho brat je vojenský pilot, vojenské ESO, sírske, má e, vo vojne v Golanskej výšiny zostrelil 5 uh, e, uh, izraelských lietadiel. Ja som s ním raz do týždňa stretnem pri pívku a on mi stále porozpráva, čo sa deje v Sýrii. Má perfektné ako uh, eh, eh, vedomosti a znalosti, čo sa tam deje. To iba to, to čo tam rozprávate o Turecku. Rusi s, Tur- s Turkami sú viac menej dohodnutí. Keď, keď Turci chcú kúpiť od eh, Rusov E400, tam je všetko dohodnuté dopredu asi. Hm. Ja si myslím, a, a mm. tej, tej informácie mal také aj od toho môjho kamaráta, ale to iba som chcel iba jednu vec povedať. Momentálne chýba mi hrdosť, že som Slovák. Hm. No, to na tom něco je, protože oni tady pěkně. za 25 let z lidí tu hrdost vytloukají. Pořád nám vysvětluje, jak jsme malí, blbí, staří, nevzdělaní. E, to přece není pravda. Vždyť se podívejte na ty Němce, na ty Francouze, oni přece nejsou nic lepšího. Já si vzpomenu na krásný výrok Mao Tse Tunga, který pronesl na téma Američanů. Je to vulgární, já se omlouvám, ale Mao tehdy řekl, Američani si o sobě myslí, že jich hovno a e, to je bohužel to, jak se tady k tomu přistupuje. Oni si udělali z našich zemí kolony, kde se pracuje za třetinu jejich platů při skoro stejných cenách a ještě se prostě vytahují a chtějí nám nařizovat, kde co máme, počíná, já nevím, ohnutými okurkami, jestli tady pijeme rum nebo něco podobného. Vždyť to je něco naprosto neskutečného, to je totalita všech totalit a říká se tomu Evropská unie a mluví se tady o pravdě, lásce a spokojenosti. Hmm Oni prostě z těch našich národů tu hrdost doslova dlouhodobě vytloukají. Je třeba se skutečně, jak říkám, vrátit ke kořenům já bych jenom připomenul, že třeba eh, matka generála MacArthura eh, první slovo a nejdůležitější, které učila, bylo slovo vlast. A my bychom se právě měli vrátit opět k tomu, k těm hlavním slovům, což jsou vlast a národ. A základem vlasti a národa je samozřejmě rodina, že? A od toho se odvíjí samozřejmě další pojmy typu čest, povinnost a tak dále, do kterých se kope, na které se šlape, ale přitom na těchto názvech vlastně stojí celá evropská civilizace. Žádné evropské hodnoty Jakuba Jandy, nevím, jestli ho na slovači známe, to poznáme, je něco příšerného. Poznáme. No, to je taky Por, pornoherecký expert Českom, na no. všechno. No. E, takže ne, prosím vás, žádné evropské hodnoty Jakuba Jandy, vraťme se k civilizaci, vraťme se, vraťme se k tomu, na čem ta civilizace se tisíce let budovala, na naší zkušenosti zkušenost, naši národy, naši, vl, naši vlast eh, i naši víru pro ty, co jsou věřící a od toho se můžeme odpíchnout dál. Žádné evropské hodnoty, žádné společné záchody a podobné kraviny, to ať si provozují, kde chtějí různí jandové, já jim to neberu, ať si to dělají v soukromí, ty své různé praktiky, ale my se držme to, na čem ty naše národy stály stovky a tisíce let. No právě proto vnímám jako velmi pozitivní práve ten fakt, že bude vznikať aj takáto relácia od decembra, kde sa okrem iného podľa všetkého teda bude spomínať aj na, na nejakú naozaj slávnu históriu, ktorá, o ktorej sa nehovorí, aby sme sa mali o čo oprieť, pretože napokon preto dnes Eh, možno sme takí, ako je povedal posluchač, že nemá byť na čo hrdý. Ja rozumiem, čo ty myslel, ale niekedy tá, tá chýbajúca hrdosť je aj v tom, že celkom nepoznáme tie naše dejiny. Nedá sa samozrejme len z dejín žiť a z minulosti, ale vždy je dobré tie dejiny poznať, aby sme vedeli, od čoho sa vlastne chceme odpichnúť. A tak aj vlastne vnímam, že táto relácia bude mať už niekoľkýkrát, to hovorím, ten edukatívny charakter, čo mňa veľmi teší. Inak prišiel zaujímavý názov relácie, že plná poľná. <laughs> To je tiež pekný názov. Plná poľná jediná. No, už to nechám na týchto dvoch pánov, že čo teda vyberú, aj možno z tých návrhov ja im ešte nejaké poposielam. V závere relácie taká dôležitá technická vec, e, Pepe, na teba, že e, dáme tvoju adresu mailovou, kde, kde teda môžu ľudia písať nejaké návrhy e, na, na konkrétnu reláciu, alebo ako to ideme vymyslieť, komu budú ľudia posielať, možno ešte aj návrhy na, na názov relácie, návrhy na to, čo by no, relácia no, mala obsahovať. Ideálne by bolo, že by si vytvoril podľa toho, aký bude názor relácie, nejaký vysielačový mail uh-huh. a ten, ten by si zverejnil na webe a potom už, že by sme mali do neho prístup e, s, s pánom Kolerom obidvaja Dobre. takým nejakým štýlom. Dobre, tak takto to urobíme. To, to zní rozumně, to zní rozumně. E, já jsem toho názoru, že když tak, ať zatím pošlou ty návrhy na název relace přímo tedy vám Dobre. a pak můžeme třeba udělat i nějakou soutěž nebo výběrové řízení, všechny si přečtou, ať do příští relace kdo, kdo dostane nejvíc bodů, no tak podle toho to bude. Dobre, takže urobíme to takto preto zatiaľ tie návrhy posielajte mne na adresu, teraz ste niektoré posielaj na studiozavinačslobodnyvysielac.sk, ja si ich stiahnem, ale tak, aby mi tie vaše maily mohli chodiť aj počas týždňa, ak teda nejaké budú, tak najlepšie, keď ich pošlete na boris zavináč ešte raz boris Boris, moje meno Boris, zavináč slobodnyvysielac.sk a my tento týždeň vytvoríme na našej stránke možno aj novú podstránku pre túto reláciu, ale hlavne teda mailovú adresu ktorá bude patriť tejto konkrétnej relácii a do ktorej bude mať pán Koller prístup aj, aj Pepe a tam vy budete môcť teda Eh, písať svoje maily, svoje návrhy. Takže toto urobíme ešte tento týždeň, do konca tohto týždňa to spravíme. Ja vám dnes už nemôžem nič iné, len poďakovať za účasť tejto relácii. Tak vám, pán Kolér, ako aj Pepemu, majte sa obaja veľmi pekne a do počutia. A teším sa teda na, na ďalšiu reláciu, už teda prvú časť, toto bola naozaj len tá piletná, takže prvá časť v decembri. Budeme vás, vážení poslucháči, v predstihu informovať. Takže majte sa pekne, do počutia.